Ova knjiga pripada najređima. Možda od njih čak nijedan ne živi. To bi bili oni koji razumeju mog Zaratustru. Kako bih smeo da se pomešam sa onima za koje već danas rastu uši? Meni pripada tek prek sutrašnjica. Neki se rađaju posthumno. Uslove da bih bio shvaćen i tada shvaćen sa nužnošću. Poznajem samo odviše tačno. Mora se biti čestit do okrutnosti u stvarima duha da bi se isto tako izdržala moja ozbiljnost, moja strast. Mora se biti vešt planinskom životu, da bi se pod sobom gledalo kukavno doba političkog brbljenja i samoživosti naroda. Mora se postati ravnodušan, nikad ne pitati da li istina služi, postaje li sudbonosnom. Neka naročita sklonost snage za pitanja za koje niko danas nema odvažnosti. Odvažnosti za ono zabranjeno. Predodređenost za lavirint. Jedno iskustvo sedmostruke samotnosti. Nove uši za novu muziku. Nove oči za ono najdalje. Nova savest za istine do sada prećutkivane. I volja za ekonomiju velikog stila. Sakupljati njenu snagu, njenu ponesenost. Strahopoštovanje prema sebi, ljubav za sebe, bezuslovna sloboda sa samim sobom. Pa dobro. To su jedini moji čitaoci, moji pravi čitaoci, moji predodređeni čitaoci. Šta preostaje? Ostatak je samo čovečanstvo. Čovečanstvo se mora biti nadmoćan snagom, visinom duše, prezirom. Friedrich Nietzsche Fajl 4 Antihrist Strana 7 1 Pogledajmo se u lice. Mi smo hiperborejci. Dosta dobro znamo koliko po strani živimo. Ni po zemlji ni po vodi nećeš naći put koji vodi hiperborejcima. Već je Pindar to znao nama. S one strane severa, leda, smrti, naš život, naša sreća. Otkrili smo sreću, poznajemo put, našli smo izlaz iz lavirinta starog, čitave milenijume. Ko bi ga inače našao? Moderni čovek možda? Ne znam kuda idem ni od kuda dolazim. Ja sam sve ono što ne zna kuda ide ni od kuda dolazi. Uzdiše moderni čovek. Od te modernosti smo se razboleli. Od gnjilog mira, od kukavičkog kompromisa, od sve vrle nečistote modernog da i ne. Ova tolerancija i širina srca koja sve oprašta, jer sve shvata, jeste jugo za nas. Bolje živeti u ledu nego među modernim vrlinama i drugim južnim vetrovima. Bili smo dosta hrabri. Štedjeli nismo ni sebe ni drugog, ali dugo nismo znali kuda sa našom hrabrošću. Postali smo sumorni. Zvali su nas fatalistima. Naš fatum, to je bilo obilje, naprezanje, pribiranje snaga. Žeđali smo za munjom i delima, bili najdalje od sreće slabića, od razočaranosti. Oluja je bila u našem vazduhu priroda kojom smo se natmurili, jer nikakvog puta nismo imali. Formula naše sreće, jedno da, jedno ne, jedna prava linija, jedan cilj. 2. Šta je dobro? Sve što u čoveku podstiče osjećanje moći, volju za moć, moć samu. Šta je rđavo? Sve što potiče iz slabosti. Šta je sreća? Osjećanje da moć raste – da je savladan neki otpor. Ne zadovoljnost, nego više moći. Ne mir uopšte, nego rat. Ne vrlina, nego sposobnost. Vrlina u stilu renesanse. Virtu, vrlina bez moralisanja. Slabi i bezuspešni neka propadnu. Prvo načelo našeg čovekoljublja. I još im u tome treba pomoći. Šta je štetnije od makojeg poroka – Aktivno je sažaljenje za sve slabe i bezuspešne, hrišćanstvo. 3. Problem koji čovečanstvo treba da reši nije u redosledu bića koji ja ovde pravim. Čovek je kraj. Nego koji tip čoveka treba gajiti, hteti, kao najviše vredan, najdostojniji života, najpouzdaniji za budućnost. Taj najviše vredan tip u više navrata je već postojao, ali kao srećan slučaj, kao izuzetak, nikad kao željen. Šta više, on je upravo izazivao strah, bio je do sada bezmalo ono strašno. I zbog straha je željen, gajen, dobijan obrnuti tip. Domaća životinja, životinja koja živi u skladu, bolesna životinja, čovek hrišćanin. 4. Čovečanstvo ne predstavlja razvitak na način kako se to danas veruje – ka boljem ili snažnijem ili višem. Napredak je naprosto moderna ideja, to jest lažna ideja. Današnji evropljanin je po svojoj vrednosti daleko ispod evropljanina renesanse. Razvoj nije neizbežno, po nekoj nužnosti, uzdizanje, uspinjanje, jačanje. U nekom drugom smislu postoji neprestano nicanje, na najrazličitijim mestima zemlje i iz najrazličitijih kultura – pojedinačnih slučajeva sa kojima se u stvari predstavlja viši tip. Nešto što je u odnosu na ukupno čovečanstvo izvesna vrsta nad čoveka. Takvi srećni slučajevi veličajnog nicanja uvek su bili mogući i možda će uvek biti mogući, pa čak i čitava pokolenja, rodoslovlja, narodi, mogu pod izvesnim okolnostima da predstavljaju takav zgoditak. 5. Hrišćanstvo ne treba kititi i ukrašavati. Ono je vodilo rat do smrti protiv ovog višeg tipa čoveka. Proganjalo je sve osnovne instinkte ovog tipa. Iz tih instinkata destilisalo zlo. Zlobnika. Snažan čovek kao izopačen tip. Izopačenik. Hrišćanstvo je stalo na stranu svih slabih, ništavnih, bezuspešnih. Iz protivstavljanja instinktima, održanja snažnog života – Ono je stvorilo ideal. Iskvarilo je sam um duhovno najsnažnijih priroda time što je podučavalo da se na vrhunske vrednosti, duhovnosti gleda kao na grešne, kao na blodne vrednosti, kao na iskušenja. Najžalosniji primjer Iskvarenost Paskala koji je verovao da iskvarenost njegovog uma potiče od prvobitnog greha, dok je on bio iskvaren samo njegovim hrišćanstvom. 6. Bolan je, Užasan prizor koji mi se otkrio kada sam razgrnuo zastor sa ljudske iskvarenosti. Ova reč u mojim ustima bar je zaštićena od sumnje da prikriva neku moralnu optužnicu protiv čoveka. Ona je, želao bih još jednom da naglasim, oslobođena moralisanja. I to do stepena da sam najsnažnije osetio ovu iskvarenost, upravo tamo gde ona najsavesnije teži vrlini, božanstvu. Iskvarenost razumem – pogađa se već, u smislu dekadens. Tvrdim da sve vrednosti u kojima čovečanstvo sada sažima svoje vrhunske želje jesu dekadens vrednosti. Životinju, vrstu individu, zovem iskvarenom ako je izgubila svoje instinkte, ako je odabrala, ako se privrgla onome što joj škodi. Istorija uzvišenih osjećanja, ideala čovečnosti – a moguće je da je moram ispričati, bila bi bezmalo takođe objašnjenje zašto je čovek tako iskvaren. Sam život je za mene poput instinkta za rast, za trajanje, za prikupljanje snaga, za moć. Tamo gde nema volje za moć, propada se. Tvrdim da svim vrhunskim vrednostima čovečanstva nedostaje ova volja. Da pod najsvetijim imenima vladaju vrednosti propadanja, nihilističke vrednosti – 7. Hrišćanstvo se naziva religijom samilosti. Samilost je suprotna krepkim čuvstvima koja podižu energiju osjećanja života. Ona deluje depresivno. Kada se sažaljeva, gubi se snaga. Samilošću se još uvećava i mnogostručava gubitak snage koji već nastaje, po sebi trpljenjem. Samo trpljenje putem samilosti postaje zarazno – Pod izvesnim okolnostima može doći do toga da ukupan gubitak života i životne energije stoji u absurdnom odnosu prema kvantumu uzroka. Slučaj smrti Nazarećanina. Eto prvo gledišta, ali postoji još jedno važnije. Ako se samilost promeni sprem vrednosti reakcija koja je izazvala, tada se u još izrazitijoj svetlosti ocrtava njen po život opasan karakter. Samilost uglavnom krstari zakonom razvitka koji je zakon selekcije – Podržava ono što je zrelo, da propadne. Pristrasno brani ono što je život razbaštinio i prokleo, pomoću mnoštva promašenih svih vrsta, koja ona održava u životu, samom životu pridaje zloslutan i neizvestan vid. Usudili smo se da samilost nazovemo vrlinom. U svakom otmenu moralu ona važi kao slabost. Otišlo se i dalje, od nje se načinila vrlina uopšte, tlo i izvor svih vrlina, Samo razume se i što stalno treba imati u vidu, to je urađeno na osnovu jedne filozofije koja je bila nihilistička, koja je na svom štitu zapisala ništenje života. U tome je Schopenhauer bio u pravu. Život negiran samilošću još je dostojniji da bude negiran. Samilost je praksa nihilizma. Još jednom, Ovaj depresivni i zarazni instinkt prožima instinkte koji se odnose na održanje i podizanje vrednosti života. Kako kao multiplikator bede, tako kao konzervator svih bednika. On je glavni pogon uspona dekadens. Samilost nagovora na ništavilo. Ne veli se ništavilo. To se naziva onostranošću ili bogom ili istinskim životom. Ili se kaže nirvana – spasenje, blaženstvo. Ova čedna retorika koja potiče iz okružja religiozno-moralne idiosinkrazije izgleda mnogo manje čedna čim se shvati koja je vrste tendencija koja se ovde ogrće plaštom tananih reči. Tendencija neprijateljska prema životu. Schopenhauer je bio neprijatelj života, otuda je za njega samilost vrlina. Aristotel je, kao što je poznato, u samilosti video bolesno i opasno stanje – pri čemu je dobro da mu se tu i tamo doskoči nekim purgativom. On je tragediju shvatao kao purgativ. Polazeći od životnog instinkta, da bismo se oslobodili takvog bolesnog i opasnog nagomilavanja samilosti, kako predstavlja Schopenhauerov slučaj, a nažalost i čitava naša književna i umetnička dekadens od Sankt Peterburga do Pariza, od Tolstoja do Wagnera, morali bismo tragati u stvari za sredstvom da se ono razjede, da se rasprši. Ništa nije nezdravije usred naše nezdrave modernosti od hrišćanske samilosti. Tu biti lekar, tu biti neumoljiv, tu rezati, to je naš zadatak. To je način našeg čovekoljublja. Po tome smo mi filozofi, mi hiperborejci. 8. Neophodno je reći koga osjećamo kao našu suprotnost. Teologe i sve što u telu ima krv teologa – čitavu našu filozofiju. Kob mora da se sagleda izbliza. Mora da se još bolje doživi u njoj samoj. Mora da se siđe u njen koren i dozvoli da vas gotovo uništi, da bi se razumelo da tu više nije reč ni o kakvoj zabavi. Slobodoumlje naše gospode prirodnjaka i fiziologa je u mojim očima zabava. Njima nedostaje strasti za ove stvari, stradanja zbog njih. Ova zatrovanost zalazi znatno dalje nego što se misli. Instinkt teološke nadmenosti našao sam svuda gde se danas osjeća idealist, gde se u ime visokog porekla prisvoja pravo da se o stvarnosti razmišlja i na nju ravnodušno gleda. Idealist drži, sasvim kao sveštenik, sve velike pojmove u ruci, i ne samo u ruci. Sa dobrohotnim prezirom on se poigrava sa razumom, čulima, čašću – lagodnim životom, naukom. Vidi ih pod sobom kao štetne i zavodničke snage nad kojima lebdi duh, u čistom zasebitku. Kao da smernost, nevinost, siromaštvo, jednom rečju, svetost, nisu do sada prouzrokovali u svetu neizmerno više zla, nego bilo koji užas, bilo koji porok. Čisti duh je čista laž. Dokle god sveštenik, taj, po svom zanimanju uništavalac, klevetnik, trovač života – važi još za višu vrstu čoveka. Neće biti odgovora na pitanje šta jeste istina. Istina je već obrnuta na glavu, ako kao zastupnik istine važi svesni advokat ništavila i ništenja. 9. Ovom teološkom instinktu objavljujem rat. Svuda nalazim njegove tragove. U čijem telu kola teološka krv – Ta da je sučelice svih stvari stoji naopako i nečasno. Patos koji se razvija iz toga naziva se vera. Zatvoriti oči pred sobom jednom za svagda, da ne bismo trpeli od neizlečivo lažnog gledišta. Iz ove pogrešne optike nametnute svim stvarima, stvara se jedan moral, vrlina, svetost, čista savest se vezuje za lažno viđenje. Zahteva se da nijedna druga vrsta optike ne sme više da ima vrednost, pošto je jedino prava, ona koja je sakrosanktno stvorena u ime Boga, iskupljenja, večnosti. Svuda sam iskopavao teološki instinkt. On je najrasprostranjeniji, naročiti podzemni oblik lažnosti koji postoji na zemlji. Što teolog osjeća kao istinito, mora da je lažno. Odatle se bezmalo može izvući kriterijum istine – Njegov najdublji instinkt samoodržanja zabranjuje da realnost u makojoj tački bude uvažena ili pak samo dođe do reči. Sve dokle se prostire teološki uticaj, suđenje o vrednosti je postavljeno na glavce. Pojmovi istinito i lažno, neminovno su preokrenuti. Što je najkobnije za život naziva se ovde istinito, što ga veliča, podstiče, potvrđuje, opravdava i čini da triumfuje. Zove se lažno – Događa li se da teolozi kroz savest kneževa ili naroda pružaju ruku prema moći? Ne sumnjamo u to šta se uvek nalazi u osnovi. Volja za kraj. To nihilistička volja hoće od moći. 10. Među Nemcima će se smesta razumeti ako kažem da je filozofija iskvarena teološkom krvi. Protestantski pastor je deda nemačke filozofije. Sam protestantizam – njen iskonski greh. Određenje protestantizma, napola ukočeno hrišćanstvo i um. Dovoljno je izgovoriti samo Tibingenska bogoslovija, da bi se shvatilo šta je u osnovi nemačka filozofija, podmukla teologija. Fusnota. Tibingen se nalazi u Švapskoj. Tibingenska bogoslovija Glasovita je protestantska ustanova u kojoj su krajem 18. stoleća između ostalih učili Schelling, Helderlin i Hegel. Kraj fusnote. Švabe su najbolje varalice u Nemačkoj. Oni nevidno lažu. Otkuda je poteklo likovanje koje prožima do pojave Kanta, svete nemačkog učenjaštva, čije su tri četvrtine pastorski i učiteljski sinovi – otkuda je poteklo nemačko uverenje koje i danas još ima odjeka da je sa Kantom započeo okret ka boljem. Teološki instinkt u nemačkom učenjaštvu naslutio je unapred ono što bi jednom ponovo moglo da iskrsne. Otvorio se skriveni put prema starom idealu, pojam istinskog sveta, pojam morala kao suštine sveta, te dve najzloglasnije zablude koje postoje – bili su sada opet, zahvaljujući jednoj prepredenoj skepsi, ako ne dokazivi, ono ipak ne više opovrgljivi. Um, pravo uma, ne prostire se toliko daleko. Od realnosti je napravljena prividnost, od jednog savršeno izmišljenog sveta, sveta bivstvujućeg, napravljena je realnost. Kantov uspeh je naprosto teološki uspeh. Kant je bio jednako Luteru, jednako Leibnicu, Papuča, više u posebi loše usaglašenom taktu nemačke čestitosti. 11. Još po koja reč o Kantu kao moralisti? Neka vrlina mora da bude naš izum, naša najličnija odbrana i nužda. U svakom drugom smislu, ona je jedina opasnost. Ono što nije uslov našeg života štetimo. Vrlina samo iz osjećanja poštovanja pred pojmom vrlina, kako je to hteo Kant – jeste škodljiva. Vrlina, dužnost, dobro po sebi, dobro sa karakterom bezličnosti i opšte važnosti, priviđenja u kojima se izražava propadanje, krajnja iznurenost života, keningsberško crnčenje. Upravo na obrnuto upućuju najdublji zakoni održanja i rasta, da svako sebi stvara svoju vrlinu, svoj kategorički imperativ – Narod odumire ako svoju dužnost zameni pojmom dužnosti uopšte. Ništa dublje niti više iznutra ne razara od te bazične dužnosti, tog žrtvovanja pred molohom abstrakcije. Nije li se Kantov kategorički imperativ osjetio kao opasan za život? Teološki instinkt je jedino to uzeo pod svoju zaštitu. Neko delovanje na koje prisiljava instinkt života u zadovoljstvu nalazi dokaz za svoju ispravnost a taj nihilist sa hrišćansko-dogmatskim crevima zadovoljstvo je razumevao kao prigovor. Šta brže razara, odraditi, misliti, osjećati bez unutrašnje nužnosti, bez duboko ličnog izbora, bez zadovoljstva, poput automata, dužnosti. To je upravo recept za dekadens, za sam idiotizam. Kant je postao idiot, a bio je Geteov savremenik – Ova paukova sudbina važila je i još važi za nemačkog filozofa. Dobro pazim da ne kažem šta mislim o Nemcima. Nije li Kant u Francuskoj revoluciji video prelaz neorganskog oblika države u organski? Nije li se pitao da li postoji neki događaj koji nikako drugčije ne može da bude objašnjen, nego samo prisutnošću jednog moralnog plana u čovečanstvu – čime je jednom za svakda bila dokazana težnja čovečanstva za dobrim. Kantov odgovor to je revolucija. Pogrešni instinkt u svemu i svačem, protiv priroda kao instinkt, nemačka dekadens kao filozofija. To je Kant. 12. Izdvajam par skeptika, pristojan tip u istoriji filozofije – ali ostatak on ne poznaje ni osnovne zahteve intelektualne čestitosti. Svi se oni listom ponašaju kao priproste žene, svi ti veliki zanesenjaci i neobični stvorovi. Već lepa osjećanja oni drže za argumente, nabrekla prsa za meh božanstva, ubeđivanje za kriterijum istine. Najposle i Kant je u svojoj nemačkoj bezazlenosti pokušao da pod pojmom praktički um – taj oblik korupcije, taj nedostatak intelektualne savesti pretvori u nauku. On je naročito u tu svrhu izmislio jedan um za slučajeve u kojima se ne bi brinulo za um. Naime, za one u kojima se čuje glas morala, uzvišenog zahteva, treba. Dovoljno je shvatiti da je gotovo kod svih naroda filozof samo produžetak svešteničkog tipa – pa da se nad ovom svešteničkom baštinom, plaćenom lažnim novcem, više ne čudimo. Kada se imaju sveti zadaci, na primjer da se poboljša spase, iskupi čovek, kada se božanstvo drži u grudima, kada je rok za prizivanje imperativa s one strane, sa takvom misijom vi ste već izvan svih čisto razumskih vrednovanja. Sami već posvećeni takvim zadatkom, sami već tip nekog višeg poretka – Šta mari neki sveštenik za nauku? On je iznad toga. A sveštenik je do sada vladao. On je određivao pojem istinitog i neistinitog. 13. Ne pocenjujmo ovo. Mi sami, mi slobodni duhovi, mi smo već prevrednovanje svih vrednosti. Objava rata i pobede otelovljena u svim starim pojmovima o istinitom i neistinitom. Najvredniji uvidi su najkasnije otkriveni, ali najvredniji uvidi su metodi. Svi metodi, sve pretpostavke našeg sadašnjeg naučnog duha, bili su tokom hiljada godina izloženi najdubljem preziru. Ukoliko ste tragali za njima, bili ste isključeni iz svakog opticaja sa poštenim ljudima, važili za neprijatelja Boga, za onoga koji prezire istinu, za opsednutog. Naučnost je bila poput čandale – Fusnota. Čandala naziv nadenut najnižem sloju u indijskom kastinskom društvu. Kraj fusnote. Protiv sebe smo imali čitav patos čovečanstva. Njegov pojam o tome šta treba da je istina, šta treba da je služba istini. Do sada je svako treba bilo upravljeno protiv nas. Naš predmet, naše prakse, naš miran, oprezan, podozriv način – sve mu je izgledalo savršeno nedostojno i vredno prezira. Konačno se treba radi neke pravičnosti pitati nije li ono što je toliko dugo čovečanstvo držalo zaslepljeno upravo estetski ukus. Ono je od istine zahtevalo pitoreskno dejstvo, od saznavaoca podjednako zahtevalo da snažno deluje na čula. Naša uzdržljivost mu najduže nije bila po ukusu. O, kako su oni to pogađali, ti božiji ćurani. 14. Mi smo drugčije učili. U svemu smo bili skromniji. Čoveka više ne izvodimo iz duha, iz božanstva. Vratili smo ga među životinje. Za nas je on najsnažnija životinja, jer je najlukavija. Jedna od posledica toga je njegova duhovnost. S druge strane čuvamo se sujete koja bi htela opet da se ovde čuje. Kao da bi čovek bio veliki poslednji cilj životinskog razvitka – on nipošto nije kruna stvaranja. Svako biće pored njega je na jednakom stepenu savršenstva. I budući da to tvrdimo, tvrdimo i preko toga. Čovek je, relativno uzev, najbezuspešnija životinja, najbolesnija, najopasnije skrenuta sa puta svojih instinkata, svakako, uza sve to i najzanimljivija. Što se tiče životinja, najpre se Dekart odvažio sa drskošću vrednom poštovanja na ideju da životinju razume kao makina. Čitava naša fiziologija upinje se da dokaže ovaj stav. Isto tako logički, mi ne izdvajamo čoveka kako je to pak Dekart učinio. Ono što se danas uopšte shvatilo o čoveku prostire se upravo u granicama do kojih je on shvaćen mašinski. Pre toga je, kao njegov miraz iz nekog višeg poredka, čoveku pripisivana slobodna volja. Danas smo mu čak oduzeli volju u smislu da pod tim više ne sme da bude shvaćena nikakva sposobnost. Stara reč volja služi za to da označi rezultantu, jednu vrstu individualne reakcije koja nužno prati mnoštvom, delom suprotstavljenih, delom saglasnih draži, volja više ne deluje, više ne pokreće. Nekada se u čovekovoj svesti – u duhu, video dokaz njegovog visokog porekla, njegove božanske prirode. Da bi se čovek usavršio, savjetovalo mu se, po ugledu na kornjaču, da čula uvuče u njih same, napusti optice sa zemaljskim, svuče smrtni plašt. Tada bi od njega preostala najbitnija stvar, čisti duh. Ovde se razilazimo. Za nas je svest, duh, upravo simptom relativnog nesavršenstva organizma. Eksperimentisanje, pipanje, promašivanje, mučenje u koje je utrošeno nepotrebno mnogo nervne snage. Poričemo da išta savršeno može da se napravi ukoliko se to pravi svesno. Čisti duh je čista glupost. Ne uračunamo li nervni sistem i čula, smrtni plašt, tada loše računamo. Ništa više. 15. Ni moral, ni religije ne dodiruju se u hrišćanstvu ni sa kojom tačkom stvarnosti. Sami imaginarni uzroci, Bog, duša, ja, duh, slobodna volja ili pak neslobodna, same imaginarne posledice, greh, iskupljenje, milost, kazna, praštanje grehova. Optica između imaginarnih bića, Bog, duhovi, duše – Imaginarna nauka o prirodi, antropocentrična, potpuno odsustvo pojma o prirodnom uzroku. Imaginarna psihologija, sami nesporazumi sa samim sobom, tumačenja prijatnih ili neprijatnih opštih osjećanja, na primjer stanja nervus simpatikusa, pomoću jezika sastavljenog od znakova religiozno-moralne idiosinkrazije, pokajanje, griža savesti, đavolova kušanja – Božja blizina, imaginarna teleologija, Božje carstvo, poslednji sud, večni život. Ovaj čisti svet fikcije razlikuje se i to znatno na svoju štetu od sveta sna po tome što ovaj poslednji stvarnost odražava, dok je prvi krivotvori, obezvređuje, poništava. Tek što je otkriven pojam priroda, kao pojam protivstavljen pojmu Bog, prirodno je moralo da postane reč za osudu. Čitav taj svet fikcije ima svoj koren u mržnji prema prirodnom, stvarnost. On je izraz nelagodnosti u stvarnom. Ali sa tim se sve objasnilo. Ko bi sam imao neki razlog da obmanjujući se beži iz stvarnosti? Onaj ko trpi od nje, ali trpeti od stvarnosti znači biti brodolom na stvarnost – Pretezanje osjećanja nezadovoljstva nad osjećanjima zadovoljstva jeste uzrok jednog fiktivnog morala i religije, no takvo pretezanje pruža formulu za dekadens. File 5, 16, strana 24. Do istog zaključka dovodi i kritika hrišćanskog pojma Boga – Narod koji još veruje u sebe ima isto tako svog sobstvenog boga. U njemu on poštuje uslove pomoću kojih je nadmoćan, svoje vrline, svoje osjećanje moći on projektuje u neko biće kojem može da zahvali za svoje unutrašnje zadovoljstvo. Ko je bogat, taj želi da deli. Gordom narodu je Bog potreban da bi žrtvovao. Sa takvim pretpostavkama religija je oblik zahvalnosti. Za samog sebe je zahvalan – Za to je potreban neki bog. Takvom bogu mora da je moguće da koristi i da naudi, da bude prijatelj i neprijatelj. Njemu se divi koliko u dobru, toliko i u zlu. Protiv prirodno škopljenje nekog boga u čisto dobrog boga bilo bi ovde izvan onoga što se želi. Koliko dobar, toliko je potreban i zao bog. Šta više, za sobstvenu egzistenciju ne zahvaljuje se upravo toleranciji – ljudskom prijateljstvu. Kakav bi to Bog bio koji ne bi poznavao srdbu, osvetu, zavist, porugu, lukavstvo, nasilje, koji možda nijednom nije upoznao zanosne u izvorniku pobede i uništavanja. Takav Bog se ne bi razumeo. Čemu on? Svakako, kada narod nestaje, kada osjeća da konačno opada njegova vera u budućnost, nada u slobodu, kada mu Podjarmljivanje kao prva korisnost i vrline podjarmljenih prodru u svest, tada i njegov bog mora da se isto tako preobrazi. Sada on postaje pritvorica, plašljiv, smeran. Poziva se na duševni spokoj, na odustajanje od mržnje, na blagost, čak na ljubav prema prijatelju i neprijatelju. Stalno morališe, gamiže po šupljini svake privatne vrline. Postaje bog za svakog, privatna osoba – kosmopolit. Nekada je on predstavljao jedan narod, snagu naroda, sve ono što je u duši naroda agresivno i žedno moći. Sada je on pak čisto dobri bog. U stvari nema alternative za bogove, ili su volja za moć i dotle će postojati dok su narodni bogovi, ili pak nemoć na moći i tada nužno postaju dobri. 17. Tamo gde u nekom obliku volja za moć opada, svaki put postoji i neko fiziološko nazadovanje, dekadens. Božanstvo dekadens, odsečeno od njegovih najmuževnijih vrline i nagona, nužno biva bogom fiziološki zaostalih, slabih. Oni sebe same ne zovu slabi, nazivaju se dobri. Nije potrebno opominjati da bi se razumelo u kojim trenucima istorije – postaje moguća tek dualistička fikcija jednog dobrog i jednog zlog boga. Sa istim instinktom sa kojim pokoreni smeštaju svog boga na ravan dobra po sebi, precrtavaju oni dobra svojstva boga njihovih pobedilaca. Oni se svete svojim gospodarima time što ođavoljuju njihovog boga. Dobar bog kao i đavo, oba su izrodi dekadens. Kako je još dan danas moguće toliko popuštanje gluposti hrišćanskih teologa da se zajedno sa njima rešava dekretom da je razviće pojma Boga od Boga Izraela, od narodnog Boga do hrišćanskog Boga, do suštastva svega dobrog napredak. No sam Renan to radi. Kao da je Renanu dato pravo na glupost, ipak pada u oči i suprotno. Kada se pretpostavke rastućeg života – kada se sve snažno, srčano, gospodarsko, gordo odstrani iz pojma Boga, kada se on korak po korak izopači u simbol štapa za umorne, spasonosne kotve za davljenike, kada postane Bog siromašnih, Bog grešnih, Bog bolesnih par excellence, a predikat spasitelj i skupitelj preostane tako reći kao jedini božanski predikat, o čemu govori takva promena, takva redukcija božanskog – jasno. Božje carstvo je time uvećano. Nekada je on imao samo svoj narod, svoj izabrani narod. Umeđu vremenu, on je sasvim poput svog naroda pošao u tuđinu, počeo da luta, da potom nigde više ne nađe spokoja. Konačno, od tada, on je svuda kao kod kuće, veliki kosmopolita. Za svoju stranu zadobio je veliki broj i polovinu zemlje. Ali bog velikog broja, demokrat među bogovima, uprkos tome nije postao gordi mnogobožački bog. Ostao je jevrein, ostao je bog kutaka, bog svih senovitih uglova i mesta, svih nezdravih četvrti čitavog sveta. Posle, kao i pre, njegovo carstvo na ovome svetu je carstvo podzemlja, dom ubogih, suteren carstvo, carstvo geto. A on sam, toliko bled, toliko slab, toliko dekadent. Čak su najbleđi među bledima postali gospodari nad njim, gospoda metafizičari, albini pojma. Oni su ga upreli u svoju zavereničku mrežu da je on, hipnotiziran njihovim pokretima, postao sam pauk, sam metafizikus. Šta više, on sa svoje strane ispreda sveti sebe, sub subspecie spinoze. Fusnota, igra reči u nemačkom, pauk i spinoza – pauke špine. Kraj fuznote. Šta više sebe transfiguriše u nešto sve i sve bleđe, bivajući ideal, bivajući čisti duh, bivajući apsolutum, bivajući stvar po sebi, propast Boga, Bog koji biva stvar po sebi. 18. Hrišćanski pojam Boga. Bog kao Bog bolesnih, kao pauk, kao duh, jeste jedan od najiskvarenijih pojmova o Bogu koji su dospeli na zemlju. On možda čak predstavlja najniži nivo u opadajućem razvitku Božijeg tipa. Bog odrođen u protivreči života, umesto da bude njegovo preobraženje i večno da. U Bogu obrečeno neprijateljstvo prema životu, prirodi, volji za životom. Bog, formula za svako klevetanje, ovostranog, za svaku laž o onostranom u Bogu obogotvoreno ništavilo, prosvećena volja za ništavilom. 19. Da snažne rase Severne Evrope nisu od sebe odbacile hrišćanskog boga, to zaista ne čini čast njihovom religioznom daru. Da ne govorimo o ukusu. Oni su morali izići na kraj sa takvim izrodom dekadens. Zato što nisu sa njim okončali, na njima leži prokledstvo – U sve svoje instinkte primili su bolest, starost, protiv rečje. Od tada nisu stvorili više ni jednog boga. Skoro 2000 godina, a ni jedan jedini novi bog. Nego jednako, još i kao sa punim pravom, postojeći kao ultimatum i maksimum bogotvorne snage, kreator spiritus u čoveku, taj vredan žaljenja bog hrišćanskog, monotono teizma – ta hibridna tvorevina propadanja sačinjena iz nule, pojma i protivrečnosti, u kojoj svi instinkti dekadens, svi kukavičluci i sve lomnosti duše nalaze svoju potvrdu. 20. Osuđujući hrišćanstvo ne bih želeo da budem nepravedan prema jednoj srodnoj religiji, koja po broju sledbenika čak premašuje prvu, prema budizmu. Kao nihilističke religije obe spadaju zajedno – One su religije dekadens, obe su na neobičan način međusobno razlučene. Za mogućnost da se one danas porede, kritičar hrišćanstva duboko je zahvalan indijskim učenjacima. Budizam je stotinu puta realističniji od hrišćanstva. On je u krvi nasledio objektivno i hladno postavljanje problema. On dolazi nakon niza stoleća istrajnog filozofskog traganja – Kad on nastaje, pojam Bog je već ukinut. Budizam je jedina doslovno pozitivistička religija, koju nam istorija dozvoljava da upoznamo, pa čak i njenu teoriju saznanja, izvestan strogi fenomenalizam. On više ne veli borba protiv greha, nego dajući sasvim za pravo stvarnosti borba protiv trpljenja. Iza sebe je već ostavio, čime se duboko razlikuje od hrišćanstva – obmanu u pojmovima o moralu. On je, rečeno mojim jezikom, s one strane dobra i zla. Dve fiziološke činjenice na kojima počiva i koje ima u vidu jesu najpre izvanredno visoka osetljivost senzibiliteta koja se izražava kao istančana sposobnost za bol, zatim izuzetna produhovljenost, odviše dugo življenje u pojmovima i logičkim procedurama, zbog čega je instinkt za ličnost – oštećen u korist bezličnog. Oba stanja su bar nekolicini mojih čitalaca, objektivnih kao i meni samom, poznata iz ličnog iskustva. Ovi fiziološki uslovi doveli su do depresije. Prema njoj se Buda odnosi higijenski. On joj suprotstavlja život u slobodnom prostoru, lutalački život, umerenost i izbirljivost u jelu, oprez spram svih alkoholnih pića i čuvstava koja izazivaju jed i uzburkavaju krv. Nikakva zabrinutost ni za sebe ni za drugog. On zahteva predstave koje ili umiruju ili razveseljavaju i znalazi sredstva za odvikavanje od drugih. Dobrotu, stanje dobrote, razume kao zahtev za zdravljem. Molitva je isključena upravo kao i askeza. Nema kategoričkog imperativa, uopšte nema prinude, čak ni unutar manastirske zajednice – Kad god se želi, može se iz nje ponovo izaći. Sve su to bila sredstva da se pojača ona prekomerna osetljivost. Upravo zato on ne insistira ni na kakvoj borbi protiv onih koji drugčije misle. Njegovo učenje ni protiv čega se ne bori više nego protiv osjećanja osvete, odvratnosti, resentimenta. Neprijateljstvo se ne može stati na put pomoću neprijateljstva. Udarni pripev čitavog budizma. I s pravom – Upravo ova čuvstva bila su najnezdravija s obzirom na osnovnu dijetetsku nameru. Sa duhovnim zamorom, kojeg zatiče i koji se izražava u preteranoj objektivnosti, to jest slabljenju individualnog interesa, gubitku u težini, u egoizmu, on se bori strogim svođenjem i najduhovnijih interesa na ličnost. U budinom učenju egoizam je nužda. Jedno je neophodno – i kako se ti oslobađaš patnje, vodi i omeđava duhovnu dijetu. A zašto da se pak ne setimo onog Atinjanina koji je isto tako ratovao sa čistom naučnošću, Sokrata koji je egoizam ličnosti u području problema uzdigao do morala. 21. Pretpostavka za budizam je veoma blaga klima, velika i krotka popustljivost i liberalnost u moralnim običajima – nikakav militarizam i da pokret ima svoje ognjište u višim i čak obrazovanijim slojevima. Njegov cilj je postignut ako se kao najvišem cilju teži vedrini spokoju odsustvu svake želje. Budizam nije religija u kojoj se naprosto stremi savršenstvu. Nešto savršeno je normalan slučaj. U hrišćanstvu u prvi plan izbijaju instinkti potčinjenih i potlačenih. U njemu svoj spas traže najniži slojevi – Tu se kao zanimanje, da bi se doskočilo dosadi, praktikuje kazuistika greha, samokritika, inkvizicija savesti. Tu se neprestano napregnutim molitvom održava afektivni odnos spram jednog moćnika nazvanog Bog. Tu ono najviše važi kao nedostižno, kao poklon, kao milost. U njemu isto tako nema javnosti. Hrišćansko je skrovište, mračan prostor – Telo je prezreno, higijena odbačena kao čulnost. Crkva se čak bori protiv čistoće. Prva hrišćanska mera posle progona Mavara bila je zatvaranje javnih kupatila, kojih je samo Kordoba imala 270. Hrišćanstvo je izvestan smisao za surovost prema sebi i drugome. Mržnja prema onima koji drugčije misle, volja za proganjanjem. U prvom planu su turobne i uzbudljive predstave – Najviše priželjkivana, označena najvišim imenima, jesu epileptička stanja. Dijeta je tako izabrana da podstiče morbidna priviđanja i nadražuje nerve. Hrišćansko je smrtno neprijateljstvo prema onima koji se drže zemlje, prema otmenima i u isti mah prikriveno, tajno nadmetanje. Njima se prepušta telo, hoće se samo duša. Hrišćansko je mržnja prema duhu – prema ponositosti, odvažnosti, slobodi, slobodoumlju duha. Hrišćansko je mržnja prema čulima, prema radovanju čula, prema radosti uopšte. 22. Kada je hrišćanstvo napustilo svoje prvo tlo, najniže slojeve, donji svet antike, kada je pošlo u potragu za moći među varvarskim narodima, tu ono više nije imalo za pretpostavku umorne ljude, nego iznutra podivljale i rastrzane, snažne ali bezuspešne ljude. Nezadovoljstvo sobom, patnja u sebi, ovde nije kao kod budista neka prekomerna osetljivost i sposobnost za bol, već obrnuto. Premoćna želja za zlodelom, za rasprskavanjem unutrašnje napetosti u dušmanske činove i predstave. Hrišćanstvu su bili neophodni varvarski pojmovi i vrednosti da bi zagospodarilo nad varvarima. Takvi su žrtvovanje prvenaca – pijenje krvi u pričesti, preziranje duha i kulture, mučenje u svim oblicima, fizičkim i psihičkim, veličanstveni lažni sjaj kulta. Budizam je religija za kasnije ljude, za blage, ljubazne, izuzetno produhovljene rase koje su odviše lako sklone boli. Evropa još dugo neće biti zrela za njega. On je vraćanje tih rasa spokoju i vedrini, dijeti u prostoru duha, izvesnom prekaljivanju u prostoru tela. Hrišćanstvo hoće da zagospodari nad grabljivicama. Njegova zamisao je da ih razboli. Slabljenje je hrišćanski recept za pripitomljavanje, za civilizaciju. Budizam je religija za konac i zamor civilizacije. Hrišćanstvo je još ne nalazi pred sobom. Ono je zasniva prema okolnostima. 23. Recimo još jednom, budizam je sto puta hladniji, istinitiji, objektivniji. Njemu više nije potrebno da prilično sebi tumačenjem greha stvara svoju patnju, svoju sposobnost za bol. On jednostavno veli ono što misli. Ja patim. Za varvarina, naprotiv, trpeti u sebi nije ništa pristojno. Njemu je neophodno tumačenje da bi sebi priznao da pati – Njegov instinkt upućuje ga pre na poricanje patnje, na tiho podnošenje. Tu je reč đavo bila dobročinstvo. Imao se premoćan i strašan neprijatelj. Sa takvim neprijateljem nije imalo zbog čega da se postidi. U svojoj osnovi hrišćanstvo ima nekoliko tananosti koje pripadaju istoku. Pre svega poznato je da je on u sebi sasvim ravnodušan, da li je nešto istinito – ali od najveće važnosti je ukoliko se u to veruje kao istinito. Istina i vera da je nešto istinito. Dva sasvim divergentna sveta interesa, gotovo protivstavljena sveta. I jednom i drugom se prilazi u osnovi različitim putevima. Znati i izvesti to predstavlja na istoku bezmalo mudrost. Tako to razumeju bramani, tako to razume Platon, tako i svaki učenik ezoteričke nauke – Ako, na primjer, sreća počiva u verovanju u iskupljenje greha, tada kao pretpostavka za to nije nužno da čovek bude grešan, već da se osjeća grešnim. No, ako je vera potrebna pre svega, tada se um, saznanje, istraživanje moraju prekriti nepoverenjem. Put prema istini je zabranjeni put. Snažna nada je mnogo veći podsticaj za život nego ma koja pojedina zaista postignuta sreća – Onaj koji pati mora da se održava nadom koja ne može da bude protivrečna nijednoj stvarnosti, koja se ne okončava ni sa kakvim ispunjenjem. Nada u onostranost. Upravo zbog ove odlike da održava nesrećne, važila je kod Grka nada kao zlo nad zlima, kao izuzetno podmuklo zlo. Ono je ostavljeno u bačvi zla. Da bi ljubav bila mogućna, Bog mora da bude ličnost – Da bi najdublji instinkti mogli reći svoju reč, Bog mora da je mlad. Da bi se udovoljilo pobožnoj revnosti žena, u prvi plan se mora staviti neki lep svetac, a za muškarce neka Marija. Ovo uz pretpostavku da hrišćanstvo hoće da zavlada područjem gde je afrodizijski ili Adonisov kult već unapred odredio pojem kulta. Zahtev za čednošću pojačava žestinu i dubinu religioznog instinkta – On čini kult toplijim, zanosnim, duševnim. Ljubav je stanje u kojem čovek ponajčešće vidi stvari onakvima kakve one nisu. Tu je iluzorna snaga u svojoj punoj visini, kao i ublažavajuća, preobražavajuća snaga. U ljubavi se podnosi više nego inače, sve se dopušta. Radilo se na tome da se izmisli religija u kojoj se može biti voljen. Time se premoštjava ono najgore u životu – čak se više i ne vidi. Toliko o tri hrišćanske vrline, veri, ljubavi, nadi. Ja ih zovem tri hrišćanska lukavstva. Budizam je odviše zakasnio, odviše pozitivistički da bi na ovaj način još bio dovitljiv. 24. Ovde samo dotičem problem nastanka hrišćanstva. Prva postavka za njegovo rešavanje jeste – Hrišćanstvo se da razumeti jedino na tlu iz kojeg je izraslo. Ono nije reakcija na jevrejski instinkt. Ono je njegova sama doslednost. Dalji zaključak u njegovoj stravičnoj logici. U formuli iskupitelja spas dolazi od jevreja. Druga postavka glasi Psihološki tip Galilejca je još prepoznatljiv, ali samo u njegovom potpunom izopačavanju, koje je u istimah osakaćivanje i pretovarivanje stranim crtama – mogao je on da posluži za ono za što je upotrebljen, za tip iskupitelja čovečanstva. Jevreji su najčudnovatiji narod u svetskoj istoriji, jer suočeni sa pitanjem o bivstvovanju i nebivstvovanju, Zain, nicht Zain, oni su sa savršeno uzbudljivom svešću po svaku cenu izabrali bivstvovanje. Ova cena je bila radikalno krivotvorenje slike prirode, svake prirodnosti – svake realnosti, čitavog unutrašnjeg kao i spoljašnjeg sveta. Ogradili su se od svih uslova pod kojima je do sada jedan narod mogao da živi, smeo da živi. Od sebe su stvorili pojam suprotstavljanja prirodnim uslovima. Postepeno su na nepopravljiv način preokrenuli religiju, kult, moral istoriju, psihologiju u suprotnost njihovih prirodnih vrednosti – Isti fenomen srećemo još jednom i u neizrecivo uvećanoj razmeri, ali uprkos svemu samo kao kopiju. Hrišćanska crkva i, s obzirom na svet i narod, ona ne može da polaže nikakvo pravo na originalnost. Upravo zato su jevreji najsudbonosniji narod u svetskoj istoriji. Oni su svojim naknadnim delovanjem toliko ispremetali čovečanstvo da i do danas hrišćanin može da se osjeća antijevrejski, a da se ne shvati kao krajnja jevrejska konsekvenca. Prvi put sam u svojoj genealogiji morala psihološki izložio antinomijski pojmovni par jednog otmenog morala i morala resentimenta, pri čemu je ovaj posljednji izvirao iz ne prema prvom i u tome je čitav jevrejsko-hrišćanski moral. Da bi se moglo reći ne svemu što predstavlja uzlazeće kretanje života na zemlji – uspešan rast, moć, lepotu, samopotvrđivanje, morao je genije minulog instinkta, resentimenta, sebi da stvori drugi svet u kojem se potvrđivanje života javlja kao zlo, kao nešto za osudu samo po sebi. Dopunimo li stvar i sa psihološke strane, jevrijski narod je narod najžilavije životne snage, narod koji je slobodno stavljen u nemoguće okolnosti iz najdubljeg lukavstva samoodržanja stao na stranu svih dekadens instinkata, ne svladan njima, nego zato što je u njima otkrio moć koja može da se posvedoči spram sveta. Jevreji su protivnost svih dekadens. Oni su morali da im se prikažu kao iluzija. Znali su da se stave sa jednim non plus ultra pozorišnog genija, na vrh svih dekadens kretanja – kao Pavlovo hrišćanstvo, da bi iz njih stvorili nešto snažnije od makakve stranke koja govori da životu. Dekadens je za onu vrstu ljudi koju u jevrejstvu i hrišćanstvu priželjkuju moć, sveštenički način, samo sredstvo. Životni interes ove vrste ljudi je da čovečanstvo učini bolesnim i pojmove dobro i zlo, istinito i lažno, izopači u poživot opasan i za svet klevetnički smisao. 25. O istoriji Izraela ne može se suditi kao o tipičnoj istoriji svakog od prirođavanja prirodnih vrednosti. Ukazujem na pet činjenica koje se toga tiču. U Iskonu, pre svega u vreme kraljeva, i Izrael se odnosio prema svim stvarima ispravno, to jest prirodno. Njegov Jehova bio je izraz svesti o moći, zadovoljstva sobom, nade u sebe – Od njega se očekivala pobeda i spas. Preko njega se uzdalo u to da priroda pruža ono što je narodu potrebno, pre svega kišu. Jehova je bog Izraela i sledstveno bog pravednosti. Logika svakog naroda koji je moćan i na tome gradi svoju čistu savest. U kultnim svečanostima izražavaju se obe ove strane, samo potvrde jednog naroda. On je zahvalan za srećnu sudbinu kojom se izdigao – Zahvalan je za promenu godišnjih doba i svu blagodat u stočarstvu i zemljoradnji. Ovo stanje stvari dugo je ostalo idealom, čak i kada je bilo raščinjeno na žalostan način. Anarhija unutra, a sirci s polja. No narod je, kao najpoželjnije stanje, učvrstio onu viziju kralja koji je dobar vojnik i strog sudija. Pre svega onu viziju tipičnog proroka, to jest kritičara i satiričara trenutne situacije, Isaija – ali svaka nada je ostala neispunjena. Stari bog nije mogao više ništa od onog što je ranije mogao. Moralo mu se dozvoliti da ode. Šta se dogodilo? Pojam o njemu se promenio, otprirodio se. To je cena po kojoj se održao. Jehova bog pravde nije više jedno sa Izraelom. Nije više izraz narodnog samoljublja. Još je bog samo pod izvesnim uslovima. Njegov pojam postaje oruđe u rukama svešteničkih agitatora, koji od sada svaku sreću tumače kao nagradu, svaku nesreću kao kaznu za neposlušnost prema Bogu, za greh. To je onaj najlažljiviji manir tumačenja nekog tobožnjeg moralnog svetskog poredka sa kojim je jednom za uvek prirodni pojam uzroka i posljedica okrenut naglavce. Kada je pak posredstvom nagrade i kazne prirodna kazualnost istirana iz sveta – bilo je potrebno potražiti protivprirodnu kauzalnost. Sav ostatak neprirode nadovezao se na to. Bog koji zahteva, umesto Boga koji pomaže, savetuje, koji je u osnovi podsticaj na reč za svako srećno nadahnuće odvažnosti i samopouzdanja. Moral koji nije više izraz životnih i razvojnih uslova jednog naroda, koji nije više njegov najdublji životni instinkt – nego je postao abstraktan, protivstavljen životu. Moral kao temeljno razjedanje mašte, kao zlo oko upereno na sve stvari. Šta je jevrejski, šta je hrišćanski moral? Nevinost predata slučaju, nesreća okaljena pojmom greha, dobro raspoloženje shvatano kao opasnost, kao iskušenje, fiziološka nelagodnost zatrovana crvom koji nagriza savest. Fajl 6, 26, strana 41. Krivotvoreni pojam Boga, krivotvoreni pojam morala. Jevrejsko sveštenstvo se nije zaustavilo na tome. Nije se znalo šta činiti sa čitavom istorijom Izraela. Neka se tornja. Ti sveštenici su ustoličili čudo krivotvorenja, zašto nam kao dokument služi dobar deo Biblije – sa nečuvenom porugom prema svakom nasledđu, prema svakoj istorijskoj realnosti, oni su prošlost svog sobstvenog naroda preveli u religiozno, to jest od nje načinili stupidan mehanizam spasa. Krivica prema Jehovi i kazna, pobožnost prema Jehovi i nagrada. Mnogo bolnije bi osetili ovaj najsramniji čin krivotvorenja istorije, da nas crkvena interpretacija istorije nije hiljadama godina – gotovo zatupljivala zahtevima za tačnost in historicis. A crkvi su sekundirali filozofi. Laž o moralnom poredku sveta prožima čitav razvoj čak i novije filozofije. Šta znači moralni poredak sveta? Da Božja volja postoji jednom za svakda u onome što čovek čini, u onome što mu je dopušteno – da se vrednost nekog naroda, nekog pojedinca meri prema njegovoj većoj ili manjoj pokornosti Božjoj volji, da sudbina naroda, pojedinca, osvedočava vladavinu Božje volje, to jest one koja kažnjava i nagrađuje srazmerno poslušnosti. Realnost umesto ove laži vredne žaljenja znači parazitska vrsta čoveka koja opstaje trošenjem svih zdravih životnih oblika, sveštenik koji zloupotrebljava Božje ime. Društveno stanje u kojem sveštenik određuje vrednost stvari on naziva Božje carstvo. Sredstvo kojim takvo stanje postiže i održava naziva Božja volja. Sa hladnokrvnim cinizmom on odmerava narode, razdoblja pojedince prema tome da li oni koriste svešteničku svemoć ili joj se suprotstavljaju. Pogledajte ih na delu – Veliko razdoblje u istoriji Izraela postalo je u rukama jevrejskih sveštenika, razdoblje propadanja, progonstva, duge nesreće, preobrazilo se u večnu kaznu za veliko doba, doba kada sveštenik još ništa nije značio. Oni su već prema svojim potrebama, od moćnih slobodarskih likova iz istorije Izraela, stvarali jadne varalice i kukavice ili bezbožnike. Psihologiju svih velikih događaja pojednostavili su – u idiotsku formulu poslušnost ili neposlušnost prema Bogu. Korak dalje, Božja volja, to jest uslovi održanja moći sveštenika, mora da bude prepoznata, u ovu svrhu potrebno je otkrovenje. Jasno je, potrebno je veliko književno krivotvorenje. Pronađen je jedan sveti spis, uz svu obrednu pompu, sa danima pokajanja i kukanjem nad dugim grehom, on je objavljen – Božja volja je već odavno bila utvrđena. Čitava nesreća bila je u tome da se sveti spis zagubio. Mojsiju je već bila otkrivena Božja volja. Šta se dogodilo? Sa strogošću i pedanterijom, čak do malih i velikih poreza koji su imali da mu se plate, ne zaboravivši ni najukusnije komade mesa, jer je on veliki ljubitelj beef steaka. Sveštenik je jednom za svakda formulisao šta on želi da ima – šta je Božja volja. Od sada su sve životne stvari tako uređene da je sveštenik svuda neophodan. U svim prirodnim događajima u životu, kod rađanja, braka, bolesti i smrti, a o žrtvovanju, obedovanje, da i ne govorimo. Pojavljuje se sveti parazit da bi ih odprirodio, njegovim jezikom posvetio. Jer mora se shvatiti, svaki prirodni običaj, svaka prirodna ustanova – Država, pravni poredak, brak, staranje o bolesnima i siromašnima, svaki zahtev koji potiče iz životnog instinkta, ukratko, sve ono što u sebi ima vrednost po sebi, postalo je sa svešteničkim parazitizmom ili moralnim poredkom sveta u osnovi bezvredno, oprečno vrednosti. Svemu tome je potrebna naknadna potvrda. Potrebno je stvoriti moć koja odobrava vrednost, moć koja poništava prirodu i koja upravo tek time stvara vrednost. Sveštenik obezvređuje, obesvećuje prirodu. Tek po cenu toga on uopšte postoji. Neposlušnost prema Bogu, to jest prema svešteniku, prema zakonu, dobija sada ime greh. Sredstva da bi se ponovo izmirili sa Bogom jesu kako je pravo sredstva kojima se samo još sigurnije zajemčuje potčinjenost sveštenicima – sveštenik jedini iskupljuje. Psihološki gledano, grehovi su neophodni u svakom sveštenički organizovanom društvu. Oni su pravo održavanje moći. Sveštenik živi od grehova. Njemu je potrebno da se greši. Vrhovno načelo. Bog oprašta onome ko se kaje. Jasnije, ko se podčinjava svešteniku. 27. Na takvom lažnom tlu, gde je svaka priroda, svaka prirodna vrednost, svaka realnost imala protiv sebe najdublje instinkte vladajuće klase, izraslo je hrišćanstvo, oblik smrtnog neprijateljstva prema realnosti koji do sada nije prevaziđen. Sveti narod, koji je za sve stvari zadržao samo svešteničke vrednosti, samo svešteničke reči i koji je sa doslednošću u ulivanju straha – odbacio od sebe sve što je inače ostalo na zemlji od moći kao bogohulno, kao svet, kao greh. Taj narod proizveo je za svoj instinkt poslednju formulu koja je logički vodila do samoporicanja. On je kao hrišćanstvo porekao i poslednji oblik realnosti. Sveti narod, narod izabranih, samu jevrejsku realnost. Slučaj je prvog reda – mali pobunjenički pokret koji je kršten prema imenu Isusa iz Nazareta, još jedanput je jevrijski instinkt, drugim rečima sveštenički instinkt, koji više ne podnosi sveštenika kao realnost. Izum jednog još izvedenijeg oblika postojanja, jedne još nerealnije vizije sveta od one koja je uslovljena organizacijom neke crkve. Hrišćanstvo poriče crkvu – Ne vidim protiv čega je pobuna bila uperena. Razumeli dobro ili ne njenog začetnika Isusa. Ako nije bila pobuna protiv jevrejske crkve. Crkve, uzete tačno u onom smislu u kojem mi danas tu reč razumemo. To je bila pobuna protiv dobrih i pravednih, protiv svetog Izraela, protiv hijerarhije društva, ne protiv njene iskvarenosti, nego protiv kaste, privilegije, poretka, formule – Ona je bila neverovanje u više ljude. Ne, rečeno svemu što je bilo sveštenik i teolog, ali hijerarhija koja je time, iako samo za trenutak, bila dovedena u pitanje, bila je sojeničko naselje u kojem se jevrejski narod usred vode uglavnom još održavao, mučno izvojevana posljednja mogućnost da preživi talog njegove zasebne političke egzistencije – Napad na nju bio je napad na najdublje narodne instinkte, na najžilaviju narodnu volju za životom koja je ikada postojala na zemlji. Taj sveti anarhist koji je pozivao najniže slojeve naroda, odbačene i grešnike, čandalu unutar jevrejstva, na pobijanje vladajućeg poretka, sa jezikom, ako je verovati evanđeljima, koji i danas još traje u Sibiru – Bio je politički zločinac upravo koliko je to bilo moguće u jednoj apsurdno nepolitičkoj zajednici. I ona ga je odvela na krst. Dokaz za to je zapis na krstu. Umro je za svoju krivicu. Nema nikakvog osnova, iako je to često bilo tvrđeno da je umro za krivicu drugog. 28. Sasvim je drugo pitanje da li je on uopšte bio svestan takve protivrečnosti – ili se pak osjećao kao ta protivrečnost. I tek ovde dodirujem problem psihologije iskupitelja. Priznajem da je malo knjiga koje čitam sa takvim teškoćama kao evanđelje. Ove teškoće su druge vrste od onih na čijem utvrđivanju je učena radoznalost nemačkog duha slavila jedan od svojih najnezaboravnijih trijumfa. Daleko je vreme kad sam i ja, poput svakog mladog naučnika, sa razboritom sporošću jednog istančanog filologa uživao u delu neuporedivog Štrausa. Tada sam imao 20 godina. Sada sam preozbiljan za to. Šta me se tiču protiv rečje nasleđa? Kako je uopšte moguće da se legende o svecima zovu nasleđe? Povesti o svecima su najdvosmislenija literatura koja uopšte postoji. Primeniti na njih naučni metod, kada nema ni jednog drugog dokumenta, izgleda mi unapred osuđeno na neuspeh – puko naučno besposličenje. Ono do čega mi je stalo jeste psihološki tip iskupitelja. On bi mogao čak da bude sadržan u evanđeljima uprkos evanđeljima, makoliko bio osakaćen ili pokriven stranim crtama, kao onaj koji je sačuvan u legendama Franje Asiškog, uprkos tim legendama. Ne istina o tome šta je radio, šta je govorio – Kakve su stvarne okolnosti njegove smrti, nego pitanje da li je njegov tip još uopšte moguće zamisliti. Da li ga je tradicija sačuvala? Pokušaj za koje znam da se iz evanđelja iščita čak istorija jedne duše izgledaju mi kao potvrde gnusne psihološke lakomislenosti. Gospodin Renan, taj lakrdijašin psihologicis, Snabdeo je svoje objašnjenje tipa Isusa sa dva najneprikladnija pojma koji se na njega mogu primeniti. Pojmom genija i pojmom heroja. A ako je nešto nejevanđeljsko, to je pojam heroja. Ovde je instinktom postala upravo suprotnost svem borenju, svakom borbenom raspoloženju. Ovdje nesposobnost za otpor postaje moral. Ne opiri se zlu, To je najosnovnija poruka evanđelja u izvesnom smislu njihov ključ. Blaženstvo u miru, u krotkosti, u nemoći biti neprijatelj. Šta znači radosna vest? Istinski život, večni život je nađen. On nije obetovan, on je tu, u nama. Kao život u ljubavi. U ljubavi bez razilaženja i isključivosti, bez odstojanja. Svako je Božje dete – Isus apsolutno ništa ne traži jedino za sebe. Kao Božje dete svako je sa svakim jednak. Praviti od Isusa heroja. I kakvo nerazumevanje reči genije. Čitavo naše poimanje, naš kulturni koncept duha u svetu u kojem živi Isus nema baš nikakvog smisla. Rečeno strogim jezikom filozofije, ovde bi jedna sasvim druga reč bila pre na mestu. Reč idiot. Znamo za jedno stanje bolesne osetljivosti čula pipanja koje svaki put kada se dodirne uhvati neki predmet, izaziva stresanje. Prevede li se takav filozofski habitus na njegovu poslednju logiku kao instinktivna mržnja prema svakoj realnosti, kao bekstvo u nedokučivo, u neshvatljivo, kao odvratnost prema svakom formulisanju, svakom pojmu o vremenu i prostoru, prema svemu što je opipljivo – moralni običaj, institucija, crkva, kao biti kod kuće u svetu koji nema više nikakvog dodira sa realnošću, koji je još samo unutrašnji istinski svet, večni svet. Božje carstvo je u nama. 30. Instinktivna mržnja prema realnosti. Posledica ekstremne sposobnosti za trpljenje i draž koja uopšte ne želi da dotiče, jer bilo kakvo dodirivanje – osjeća suviše duboko. Instinktivno isključivanje svih gađenja, neprijateljstava svih granica i distanci u osjećanju, posljedica ekstremne sposobnosti za trpljenje i draž, koja ne samo svako opiranje, već i primoravanje na otpor, osjeća kao nepodnošljivo nezadovoljstvo, to jest kao pogubno, kao nešto od čega odvraća instinkt samoodržanja, a blaženstvo, zadovoljstvo – vidi jedino u tome da se više ne protivi ničemu, nikome, pa ni nedaćama i zlu. Ljubav kao jedina, kao poslednja mogućnost života. To su dve fiziološke realnosti na kojima, iz kojih je izraslo učenje o iskupljenju. Ja ih nazivam sublimno dalje razvijanje hedonizma na potpuno morbidnom temelju. Najsrodniji mu je – Iako sa znatnim dodatkom grčke vitalnosti i nervne snage, epikureizam, mnogobožačko učenje o iskupljenju. Epikur, tipični dekadent, najpre sam ga ja kao takvog prepoznao. Strah od boli, čak od onog beskrajnog malog u boli, on ne može drugčije da okonča nego u nekoj religiji ljubavi. 31. Svoj odgovor na problem dao sam napred. On pretpostavlja da nam je tip iskupitelja sačuvan samo u ogromnoj unakaženosti. To izvrtanje ima u sebi mnogo verovatnosti. Takav tip iz više razloga nije mogao da ostane čist, potpun, bez dodatka. Isto tako je i sredina u kojoj se ovaj neobični lik kretao, a još više istorija, sudbina prve hrišćanske zajednice morala da ostavi tragove na njemu – Od njega je postao tip sa mnoštvom crta koje se daju razumeti samo ratom i propagandnim ciljevima. Taj čudni i bolesni svet u koji nas uvode evanđelja, svet kao iz nekog ruskog romana u kojem kao da su upriličili sastanak društveni talog, društvena patnja i dečiji idiotizam, morao je u svakom slučaju da vulgarizuje tip. Osobito prvi učenici prevode jedno biće – potpuno utopljeno u simbole i nedokučivosti, najpre u njihovu sobstvenu sirovost, da bi od njega uopšte nešto razumeli. Za njih je tip postojao tek nakon njegovog uobličavanja u poznatije oblike. Prorok, mesija, budući sudija, učitelj morala, čudotvorac, Jovan Krstitelj, toliko prilika da se tip ne prepozna. Konačno, ne podcenjujmo proprium bilo kojeg velikog, naime sektaškog obožavanja. Ono briše izvorne, ponekad mučno strane crte i idiosinkrazije u obožavanom biću. Ono ih čak ne vidi. Trebalo bi žaliti što jedan Dostojevski, mislim neko ko je umeo da upravo obuhvatno oseti takvu mešavinu, sublimnog, bolesnog i dečijeg, nije živeo u blizini tog najzanimljivijeg dekadenta – Poslednje gledište. U stvari tip bi mogao, kao tip dekadens, da bude naročite pluralne i protivrečne prirode. Takva mogućnost nije sasvim isključena. Međutim, sve nas od toga razuverava. To je upravo slučaj pri kojem je tradicija morala da bude izuzetno istinoljubiva i objektivna. Iz kojih razloga bi mislili suprotno? Samo na trenutak zjapi protivrečje između propovednika planina, jezera, i polja čija pojava podsjeća na budu, koji šeta na indijskim tlom, i tog agresivnog fanatika, smrtnog neprijatelja teologa i sveštenika kojeg je Renanova pakost veličala kao velikog učitelja ironije. Ja sam i ne sumnjam u to da je hrišćanska propaganda iz svog razdraženog stanja presula znatnu meru ogorčenosti i samo iz esprit u tip učitelja – Dovoljno je poznato da se sektaši ne dvoume da sebi stvore apologiju posredstvom svog učitelja. Kada je prvoj hrišćanskoj zajednici bio neophodan jedan pravednički, kafgađijski gnevan, opako štrouman teolog protiv teologa, stvorila je sebi svog boga prema svojim potrebama. Tako mu je bez oklevanja stavila u usta i one sasvim neevanđeljske pojmove kojih tada nije mogla da se liši. Vraćanje – poslednji sud svaku vrstu vremenskog čekanja i obećanja. 32. Još jednom protivim se da se fanatik podvede pod tip iskupitelja. Reč prek zapovednički koju je upotrebio Renan, sam cita već anulira tip. Dobra vest je upravo da više ne postoje nikakve suprotnosti. Nebesko carstvo pripada deci. Vera koja se ovde oglašava nije vera za koju se moralo izboriti. Ona je tu od početka. Ona je u neku ruku detinstvo koje je uzmaklo u duhovno. Fiziolozima je bar poznat slučaj, kao posljedična pojava degeneracije odloženog i u organizam nerazvijenog puberteta. Takva vera se ne srdi, ne zamera, ne brani se. Ne nosi mač, čak i ne sluti podelu koju bi jedno mogla da izazove. Ona se ne dokazuje – Ni čudom, ni nagradom, ni obećanjem, pa ni pismom. Ona sama je svakog trena svoje čudo, svoja nagrada, svoj dokaz, svoje Božje carstvo. Ova vera se ne formuliše, ona živi, od sebe odbija sve formule. Razume se slučajnost okoline jezika, predobrazovanje, određuje izvestan krug pojmova. Prvo hrišćanstvo rukuje samo jevrejsko-semitskim pojmovima. I jesti i piti kod pričesti spada među njih pojam koji je crkva, kao i sve jevrejsko, tako hudo zloupotrebila. No, neka se pazi da se u tome ne vidi više od jednog znakovnog govora, semiotike, prilike za jezičke figure. Upravo ne uzimati nijednu reč doslovno jeste za ovog antirealistu preduslov da uopšte može da govori – Među Indijcima on se koristio pojmovima sankjam. Među Kinezima, onima koji su služili Lao Tseu, a pri tome nije osjećao nikakvu razliku. Isus bi se mogao sa izvesnom tolerancijom u izrazu nazvati slobodan duh. Prema svemu konkretnom je ravnodušan. Reč ubija, sve što je konkretno ubija. Kod njega se pojam kao iskustvo zvano život, jedino koje poznaje, opire svakoj vrsti reči, formule, zakona, vere, dogme. On govori naprosto onome što je najunutrašnije. Život ili istina ili svetlost jeste njegova reč za to najunutrašnije. Sve ostalo, čitava realnost, čitava priroda, sam jezik, ima za njega jedino vrednost jednog znaka, figure. Na ovom se mestu ne bi smelo sasvim omašiti – Makoliko da je velika zavodljivost koja počiva u hrišćanskoj, hoću reći crkvenoj predrasudi. Takav simbolista par excellence stoji izvan svake religije, svakog pojma kulta, svake nauke o istoriji, svake nauke o prirodi, svakog iskustva sveta, svakog saznanja, svake politike, svake psihologije, svih knjiga, svake umetnosti. Njegovo znanje je upravo čisto neznanje da nešto takvo postoji – Kultura mu čak ni po čuvenju nije poznata. On nema nikakve potrebe da se bori sa njom. Ne poriče je. To isto važi za državu, za čitav građanski poredak i društvo, za rad, za rat. On nikada nije imao razloga da poriče svet. Nikada ništa nije ni znao o crkvenom pojmu svet. Za poricanje on upravo i nije bio kadar. Dijalektike takođe nema – Nema predstave o tome da bi neka vera, neka istina mogla da bude dokazana razlozima. Njegovi dokazi su unutrašnje prosvetljenja, unutrašnje osjećanja zadovoljstva i samopotvrde, čisti dokazi po snazi. Takvom učenju se i ne može protivrečiti. Ono čak i ne shvata da postoje druga učenja, da mogu postojati. Ono čak i ne ume sebi da zamisli neki suprotan sud. Sretne li ga gde, ono će sa najdubljim saosećanjem tugovati nad slepilom, jer ono vidi svetlost, ali ne stavlja prigovore. 33. U čitavoj psihologiji evanđelja nedostaje pojam krivice i kazne, a isto tako i nagrade. Greh, bilo koji distancirani odnos između Boga i čoveka, ukinut je. Upravo to je radosna vest. Blaženstvo nije obećano – Nije vezano ni za kakve uslove. Ono je jedina realnost. Ostalo je znak da bismo pomoću njega govorili o njoj. Posljedica takvog stanja projektuje se u novu praksu, koja je prava evanđeljska praksa. Nije vera ta koja razlikuje hrišćane. Hrišćanin dela, on se razlikuje po drugčijem delanju. Da ne pruža nikakav otpor, ni rečju, ni u srcu, onome koji mu čini zla da ne pravi nikakvu razliku između stranca i domoroca, između jevreja i nejevreja, bližnji, doslovno drug po veri, jevrejin. Da se ne srdi ni na koga, nikoga da ne omalovažava, da ne dopusti ni sebi da vidi ni drugog da poziva pred sudišta, ne suditi. Da se ni pod kojim uslovima, čak ni u slučaju dokazanog neverstva, ne rastavlja od svoje žene – Sve se u osnovi svodi na jedno načelo. Sve je posledica jednog instinkta. Život iskupitelja nije bio ništa drugo nego ova praksa. Njegova smrt isto tako nije bila ništa drugo. Nije imao više potrebe ni za kakvim formulama, ni za kakvim ritualima za saobraćaj sa Bogom, čak ni za molitvom. Obračunao se sa čitavim jevrejskim učenjem o pokajanju i pomirenju – On zna da jedino praksa života omogućava da se neko Božje dete svakog trena osjeća blaženo, božanski, jevanđeoski. Ni pokajanje, ni molitva za oproštaj nisu putevi do Boga. Jedino i praksa vodi do Boga. Upravo ona jeste Bog. Ono što je sa evanđeljem bilo svršeno, to je bilo jevrejstvo pojmova o grehu, o praštanju grehova, veri, iskupljenju verom. Čitavo učenje jevrejske crkve bilo je poreknuto u radosnoj vesti. Duboki instinkt za to kako bi se moralo živeti, da bi se osjećalo nebeski, večno, dok se pri svakom drugčijem ponašanju apsolutno ne osjeća nebeski. To je jedino psihološka realnost iskupljenja. Novo življenje, ne nova vera. 34. Ako ikada išta razumemo o ovom velikom simbolisti, onda je to da je on samo unutrašnje realnosti uzimao kao realnosti, kao istine, a da je ostalo sve prirodno, vremensko, prostrano, istorijsko, shvatao samo kao znak, kao priliku za parabole. Pojam čovečijeg sina nije neka konkretna ličnost koja pripada istoriji, nešto pojedinačno, jedinstveno, nego večna činjeničnost – jedan psihološki simbol razlučen od pojma o vremenu. To isto važi i u najvišem smislu za Boga ovog tipičnog simboliste, za Božje carstvo, za nebesko carstvo, za Božje detetstvo. Ništa nije manje hrišćanski od crkvenih sirovosti o Bogu kao ličnosti, o Božjem carstvu koje dolazi, o onostranom, nebeskom carstvu, o Božjem sinu, drugoj ličnosti trojstva – Sve je to, neka mi se oprosti na izrazu, pesnica po oku. Oh, pa šta za jedno oko? Evanđelja. Svetsko-istorijski cinizam u sprdanju simbola. No, u ruci je ono što je dotaknuto znakom otac i sin. Ne u svakoj ruci dodajem. Reči u sin izražen je ulaz u osjećaj ukupnog preoblikovanja svih stvari, blaženstvo. Reči u otac – sam taj osjećaj, osjećaj večnosti, punoće. Stidim se da se setim šta je crkva napravila od ovog simbolizma. Nije li smestila jednu povest o amfitrionu na prag hrišćanske vere, a dogma o bezgrešnom začeću još preko toga, no time je zgrešila začeće. Nebesko carstvo je stanje srca. Ne nešto što dolazi iznad zemlje ili posle smrti, Ideje o prirodnoj smrti i nema u evanđelju. Smrt nije most, nije prelaz. Nje nema, jer pripada sasvim drugom, prividnom svetu korisne znakovnosti. Čas smrti nije hrišćanski pojam. Čas, vreme, fizički život i njegove krize, čak i ne postoje za predavaoca radosne vesti. Božje carstvo nije ništa što se očekuje. Ono nema juče i preko sutra – ne dolazi za hiljadu godina, ono je spoznaje u srcu. Svuda je i nigde. 35. Taj radosni vesnik umro je kao što je živeo, kao što je podučavao, ne da bi iskupio ljude, nego da bi pokazao kako treba živeti. Praksa je ono što je zaveštao čovečanstvu. Njegovo ponašanje pred sudijama, pred žbirima – pred tužiteljima i klevetama i porugama svih vrsta, njegovo ponašanje na krstu. On se ne opire, ne brani svoje pravo, ne pravi niti jedan korak da bi ga mimo išlo ono kajanje, šta više on ga izaziva. A on preklinje, pati, voli sa onima, u onima koji mu nanose zlo. Čitavo evanđelje je sadržano u njegovim rečima razbojniku na krstu. Zaista, to je bio božanski čovek, Božje dete, kaže razbojnik. Ako ti to osjećaš, odgovara iskupitelj, onda si ti u raju, onda si ti Božje dete. Ne braniti se, ne boriti se, ne biti odgovoran, ali isto tako ne opirati se zlu, voleti ga. 36. Tek smo mi, mi oslobođeni duhovi, stekli pretpostavke da razumemo nešto što se nije shvatalo 19 stoljeća – stekli onaj instinkt i čestitu strast koji objavljuju rat svetoj laži više nego i jednoj drugoj. Bilo se neizrecivo daleko od naše srdačne i oprezne neutralnosti, od one duhovne discipline sa kojom je jedino moguće odgonetati tako nepoznate, tako tanane stvari. Sa bestidnim samoljubljem svakog trena u tome se htela samo svoja korist. I crkva je sazdana suprotno evanđelju – Onaj ko bi tragao za znakovljem da iza velike svetske igre konce povlači neko ironično božanstvo, ne bi za to pronašao ni najmanji oslonac u ogromnom upitniku koji se zove hrišćanstvo. Da čovečanstvo kleči na kolenima pred suprotnošću onoga što je bilo izvor, smisao, pravo evanđelja, da je u pojmu crkve sanktifikovalo upravo ono što je radosni vesnik osjećao kao ispod sebe, kao iza sebe, U tim činjenicama bi se uzalud tragalo za nekim višim oblikom ironije svetske istorije. 37. Naše doba je ponosno na svoj istorijski smisao. Kako bi se bezumlje moglo uveriti da je na početku hrišćanstva nezgrapna priča o čudotvorcu i iskupitelju i da je sve spiritualno i simbolično nastalo tek docnije. Obrnuto. Istorija hrišćanstva je, i to počevo od smrti na krstu, istorija na svakom koraku sve grubljeg nerazumevanja jednog izvornog simbolizma. Sa svakim korakom rasprostiranja među sve šire i neobrazovane mase, koje su ga udaljavale od pretpostavki pod kojima je rođen, bilo je sve nužnije da se hrišćanstvo vulgarizuje, varvarizuje. Gutalo je učenja i rituale svih podzemnih kultova, imperium romanum, najrazličitije besmislice bolesnog uma – Sudbina hrišćanstva počiva u rukama nužnosti da je sama njegova vera morala da postane toliko bolesna, toliko niska i vulgarna koliko su bolesne, niske i vulgarne bile potrebe koje je trebalo njime zadovoljiti. Konačno se kao crkva samo bolesno varvarstvo koncentrisalo na moći. Crkva, taj oblik smrtnog neprijateljstva prema svakoj pravičnosti, svakoj uzvišenosti duše, prema svakoj duhovnoj disciplini – prema svem prostodušnom i dobrostivom čovečanstvu. Hrišćanske vrednosti, otmene vrednosti, tek smo mi, mi oslobođeni duhovi, uspostavili ovu najvišu vrednostnu opoziciju koja postoji. Fajl 7, 38, strana 61. Ne mogu na ovom mestu da sakrijem uzdah. Ima dana kada me obuzima osjećanje crnje, nego najcrnja melanholija – prezir prema ljudima. A da ne bih dozvolio ikakvu sumnju šta i koga prezirem. Današnjeg čoveka, čoveka sa kojim sam sudbinski vezan. Današnji čovek, gušim se u njegovom nečistom dahu. Prema minulom se poput svih saznavalaca odnosim sa velikom tolerancijom, to jest sa blagonaklonim samosavlađivanjem. Prolazim kroz hiljadugodišnju svetsku ludnicu zvanu hrišćanstvo – hrišćanska vera, hrišćanska crkva, sa setnim oprezom. Čuvam se od toga da čovečanstvo držim odgovornim za njegova ludila. No moja se osjetljivost naglo menja, provaljuje napolje, tek što ulazim u novije, u naše doba. Naše doba zna. Ono što je nekada bilo naprosto bolesno, postalo je danas neprilično. Neprilično da danas bude hrišćanin – I ovde započinje moja mučnina. Gledam oko sebe. Nije više preostala niti jedna reč o onome što se nekada zvalo istina. Nepodnošljivo nam je više ako neki sveštenik samo zausti reč istina. Čak i sa najskromnijim polaganjem na ispravnost, danas se mora znati da teolog, sveštenik, papa, sa svakom rečenicom koju izgovori, ne samo da je u zabludi, nego da laže da mu više ne stoji na volju da laže iz bezazlenosti, iz neznanja. Isto tako kao i svako sveštenik zna da više ne postoji nikakav bog, ni greh, ni iskupitelj. Da su slobodna volja, moralni poredak sveta, laži, zbilja, duboko samo prevazilaženje duha ne dozvoljava više nikome da o tome ništa ne zna. Svi crkveni pojmovi su prepoznati kao ono što jesu – kao najzlonamernije krivotvorenje novca koje postoji, sa ciljem obezvređivanja prirode, prirodnih vrednosti. Sam sveštenik je prepoznat kao ono što jeste, kao najopasnija vrsta parazita, kao zarazni pauk života. Znamo, naša savest to danas zna, šta uopšte vrede, čemu su služili oni strašni izumi sveštenika i crkve – zahvaljujući kojima je postignuto ono stanje samoskrnavljenja čovečanstva, čije posmatranje može samo da izazove odvratnost. Pojmovi onostranosti, poslednjeg suda, besmrtnosti duše, same duše, jesu instrumenti za mučenje, sistemi surovosti, zahvaljujući kojima je sveštenik postao i ostao gospodar. Svako to zna, a uprkos tome sve ostaje po starom – Kuda je otišlo poslednje osjećanje uspravnosti i samopoštovanja kada se čak i naši državnici, obično neusiljena vrsta ljudi i potpuni antihristi na delu, dan danas nazivaju hrišćanima i idu na pričest. Jedan mladi knez na čelu svojih četa, veličanstven poput izraza samoljublja i samopreispitivanja njegovog naroda, ali eto i on se bez ikakvog stida predstavlja kao hrišćanin – Fusnota Niče misli na Wilhelma II. Nemačkog cara koji je upravo te godine kada je pisan Antihrist 1888. dospeo na presto. Kraj fusnote. Ko onda poriče hrišćanstvo? Šta on naziva svet? Biti vojnik, sudija, patriot, boriti se, držati do svoje časti, iznaći svoju korist, biti ponosit, Svaka praksa svakog trenutka, svaki instinkt, svako vrednovanje propovedano u delo jeste danas antihrišćansko. A ona je iskrivotvorena nakaza koja mora da je moderni čovek, ne stideći se sebe uprkos svemu naziva se još hrišćanin. Vraćam se nazad, pričam pravu istoriju hrišćanstva. Već reč hrišćanstva jeste nesporazum u osnovi. Postojao je samo jedan hrišćanin – a taj je umro na krstu. Evanđelje je umrlo na krstu. Ono što se ovog trenutka naziva evanđelje, već je bila suprotnost onome što je on živeo. Loša vest. Disangelium. Netačno je do besmisla ako se u nekom verovanju, primjerice verovanju u iskupljenje Hristosom, vidi distinktivno obeležje hrišćanina. Jednostavno, hrišćanska praksa – Život kao življenje kroz onog koji je umro na krstu jeste hrišćanski. Takav život je još danas moguć, a za izvesne ljude čak i neminovan. Pravo, izvorno hrišćanstvo bit će mogućno u makoje doba. Ne verovanje nego delanje, pre svega ne delanje u mnogo stvari, izvestan drugi način bivstvovanja. Stanja svesti koja god vera, držati se istinitog. Na primjer, svaki psiholog to zna – jesu savršeno ravnodušna i petog reda prema vrednosti instinkata. Strože rečeno, čitav pojam duhovne uzročnosti je lažan. Svesti hrišćanina, hrićanski život, na neko držanje do istinitog, na puku fenomenalnost svesti znači poricati bit hrišćanskog. U stvari nije postojao čak ni jedan hrišćanin. Hrišćanin Ono što se posle 2000 godina naziva hrišćanin jeste samo psihološko samonerazumevanje. Tačnije gledano, vladali su u njemu uprkos svoj veri naprosto instinkti. I kakvi instinkti? U svakom dobu vera je bila, na primjer, kod Lutera samo plašt, izgovor, zavesa, iza koje su svoju igru igrali instinkti jedno dovitljivo slepilo nad vladavinom izvesnih instinkata. Vera, ja sam je već nazvao pravom hrišćanskom dovitljivošću, lukavstvom. Stalno se govorilo o veri, a stalno se radilo samo o instinktima. U mentalnom pak svetu hrišćanina ne dešava se ništa što i stvarnost nije dotakla. Nasuprot tome, u instinktivnoj mržnji prema svakoj stvarnosti prepoznali smo pokretački – jedini pokretački element u korenu hrišćanstva. Šta iz toga sledi? Da je ovde isto tako in psihologikis zabluda radikalna, to jest ona koja određuje bit, to jest substancu. Izvucimo ovde neki pojem, na njegovo mesto stavimo jednu jedinu realnost i čitavo hrišćanstvo se kotrlja uništavilo. Gledano s visine, ta najneobičnija od svih činjenica, jedna religija – određena ne samo zabludama, nego dovitljiva i čak genijalna jedino u pogibeljnim, jedino u zabludama otrovnim za život i srce, ostaje pozorišna igra za bogove, za božanstva koje su isti mah filozofi i koja sam ja susreo, na primjer, u onim čuvenim razgovorima na Naksosu. Fusnota U s one strane dobra i zla – U aforizmu 295 stoji Prosta činjenica da Dionis jeste filozof i da bogovi takođe filozofiraju izgleda da je novost. Niče, pominjući grčko ostrvo Naxos, zapravo aludira na razgovore koje su prema mitu na njemu vodili Dionis i Ariadna, koju je, pošto mu je pomogla da ubije Minotaura i izbavi se iz lavirinta, Tezej napustio dok je spavala. Inače, Ariadna je lik kojem će se Niče još vratiti upravo u oči svog sloma na ulici u Torinu. Kraj fusnote. U trenutku dok mučnina popušta u njima i nama, oni su zahvalni za pozorišnu igru hrišćanina. Jedna mala zvezda koja se zove Zemlja zaslužuje možda jedino radi ovog redkog slučaja božanski pogled, božansko sudelovanje. Ne podcenjujmo hrišćane. Hrišćanin lažan do nevinosti, daleko je iznad majmuna. Što se tiče hrišćana, poznata teorija o poreklu jeste puka ljubaznost. 40. Kobni udes evanđelja odlučen je smrću, raspet na krst. Tek smrt, ta neočekivana sramotna smrt, tek krst koji je uglavnom bio čuvan za ološ, tek taj strašan paradoks stavio je učenike pred pravu zagonetku. Ko je bio? šta je bio. Potresno je i veoma duboko ranjeno osjećanje, podozrenje da bi takva smrt mogla da bude obaranje njihove stvari, strašno pitanje. Zašto upravo na taj način? Odviše dobro se shvata ovo stanje. Tu je sve moralo da bude nužno, da ima smisao, razlog, viši razlog. Ljubav nekog učenika ne zna za slučajnost. Tek se sada pomolila pukotina. Koga je ubio? ko je bio njegov prirodni neprijatelj. Ovo pitanje sinulo je poput munje. Odgovor, vladajuće jevrejstvo, njegov najviši sloj. Od tog trenutka osetilo se u pobuni protiv poretka, posle toga Isus se razmatrao u pobuni protiv poretka. Do tada, ove ratničke, ove crte koja govori ne i provodi ga u delo, nije bilo u njegovoj slici – Šta više, on je bio njena suprotnost. Očito mala zajednica nije razumela upravo glavnu stvar. Ono što je primereno u ovom načinu umiranja, slobodu, nadvisivanje svakog poteza resentimenta. Znak kao što je ovaj pokazuje koliko su oni malo od njega razumeli. Sam po sebi Isus nije mogao svojom smrću ništa drugo da želi nego očigledno da da najjaču proveru, dokaz svog učenja no njegovi učenici bili su daleko od toga da oproste tu smrt, što bi bilo ponajviše evanđeljski, ili čak da sebi ponude sličnu smrt u blagom i ljubaznom spokoju srca. Upravo osveta, najmanje evanđeljsko osjećanje, izbilo je napolje. Bilo je nemoguće prihvatiti da je ovom smrću stvar okončana. Bila je neophodna odmazda, suđenje. Pa ipak šta je manje evanđeljski od odmazde, kazne, sudskog procesa. Još jednom je u prvi plan došlo popularno očekivanje Mesije. Uočen je istorijski trenutak. Božje carstvo dolazi da sudi svojim neprijateljima. No time ništa više nije ostalo van nerazumevanja. Božje carstvo kao čin kraja, kao obećanje. Evanđelje je bilo upravo egzistencija, ispunjenje, stvarnost tog carstva – Tačno takva smrt bila je upravo Božje carstvo. Sada se tek u tipu učitelja uneo sav prezir i ogorčenje prema farisejima i teolozima. I time se od njega napravio farisej i teolog. S druge strane, sumanuta odanost ovih razuzdanih duša nije više mogla da donosi onu evanđelsku ravnopravnost svakog da bude Božje dete, koju je Isus podučavao. Njihova osveta je bila da Isusa – preterano ga uzvisivši, odvoje od sebe. Baš kao jevreji ranije, da bi se osvetili svojim neprijateljima, odvajali su svog Boga od sebe i dizali ga u visine. Jedan Bog i jedan Boži sin. Oba proizvodi resentimenta. 41. I od tog trenutka izranja apsurdan problem. Kako je Bog mogao to da dozvoli? Na to je poremećeni um male zajednice našao prosto grozno absurdan odgovor. Bog je žrtvovao svog sina radi oproštaja grehova, kao da je to na jednom okončalo sa evanđeljem. Žrtva za dug, i to u njenom najdivljačnijem, najvarvarskijem obliku, žrtvovanje nevinog za grehove krivih. Kakav užasan paganizam! Isus je čak odbacio sam pojam krivice – Osporio je svaku raselinu između Boga i čoveka. On je živeo to jedinstvo Boga i čoveka kao njegovu radosnu vest, a ne kao privilegiju. Od ovog trenutka se ulazi korak po korak u tip iskupitelja. Učenje o sudu i o vraćanju, učenje o smrti kao žrtvovanju, učenje o uskrsnuću sa kojim je čitav pojam blaženstva, ukupna i jedina realnost evanđelja zabašurena – u korist stanja posle smrti. Pavle je ovo tumačenje, tu razvrt od tumačenja logički sistematizovao sa onom rabinskom bezačnošću koja ga je u svemu krasila. Ako Hristos nije uskrsao iz mrtvih, onda je naša vera prazna. I na jednom je od evanđelja postalo najprezirnije od svih neispunjivih obećanja, bezočno učenje o besmrtnosti ličnosti – Sam Pavle podučavao ga je još kao nagradu. 42. Vidi se šta bi na kraju bilo sa smrću na krstu. Nova potpuno izvorna postavka za jedan budistički pokret za mir, za stvarnu, ne samo obećavanu sreću na zemlji. Jer to je, već sam naglasio, osnovna razlika između obe dekadens religije. Budizam ne obećava – već ispunjava. Hrišćanstvo sve obećava, ali ništa ne ispunjava. Radosna vest u stopu je pratila ono najgore od svega. Ono Pavlovo. U Pavlu se otelovljava tip suprotan radosnom vesniku. Genije u mržnji, u viziji mržnje, u nezahvalnoj logici mržnje. Šta sve za mržnju nije žrtvovao ovaj disanđelist? Pre svega iskupitelja – On ga je raspeo na svoj krst. Život, primjer, poruka, smrt. Smisao i pravo celog evanđelja. Ništa više nije postojalo kada je ovaj krivotvoritelj shvatio da je mržnja jedino što bi mogao da upotrebi. Ni realnost, ni istorijska istina. I ponovo je sveštenički instinkt jevrejina počinio isti veliki zločin nad istorijom. Jučerašnjicu, prekjučerašnjicu hrišćanstva, on jednostavno precrtava – i za sebe izmišlja istoriju prvog hrišćanstva. Šta više, on ponovo prepravlja istoriju Izraela da bi je predstavio kao predistoriju svoje stvari. Svi su proroci govorili o njegovom iskupitelju. Crkva docnije krivotvori čak istoriju čovečanstva u predistoriju hrišćanstva. Tip iskupitelja, učenje, praksa, smrt, smisao smrti, čak i ono što prati smrt – ništa nije ostalo netaknuto. Nije ništa ostalo ni od onoga što je samo nalih stvarnosti. Pavle je jednostavno pomerio težište ukupnog postojanja iza tog postojanja u laž o uskrslom Isusu. U osnovi, on uopšte nije mogao da upotrebi život iskupitelja. Trebalo mu je samo smrt na krstu i još nešto više. Jedan Pavle, čiji je zavičaj bio sedište prosvećenog stoicizma, držao je za časno da od jedne halucinacije napravi dokaz za iskupiteljevo nadživljavanje ili pak da pokloni poverenje njegovoj priči da je imao tu halucinaciju, što bi bila prava budalaština da potiče od nekog psihologa. Pavle je hteo cilj, dakle hteo je i sredstva. Ono u šta on sam nije verovao, idioti među koje je širio svoje učenje verovali su. Njemu je bila potrebna moć. Sa Pavlom – Sveštenik je onaj koji je hteo opet domoći. To je mogao postići samo konceptima, doktrinama, simbolima kojima se tiranišu mase, formiraju stada. Šta je kasnije Muhamed jedino pozajmio od hrišćanstva? Pavlov izum, njegovo sredstvo za svešteničku tiraniju, za formiranje stada, verovanje u besmrtnost, to jest učenje o sudu. 43. Kada se težište života pomerilo u onostranost, uništavilo, onda je sasvim prosto životu oduzeto težište. Velika laž o besmrtnosti ličnosti razara svaku umnost, svaku prirodu u instinktu, sve što je delatno, životvorno, što jemči budućnost u instinktima, u buduće izaziva nepoverenje. Živeti na takav način da više nema nikakvog smisla živeti, to je sada smisao života – Čemu duh za zajednicu? Čemu još zahvalnost za poreklo i prethodnike? Čemu sarađivati, solidarisati se? Sticati neko opšte dobro i brinuti se oko njega? Tolika iskušenja, tolika skretanja s pravog puta, jedno je nužno. Da svako kao besmrtna duša ima isti rang sa svakim, da u sveukupnosti svih bića spas svakog pojedinca sme da polaže pravo na večitu važnost – da mali durljivci i tri četvrtine ćaknuti smeju da uobražavaju da su zbog njih stalno pobijani prirodni zakoni. Takvo pojačavanje do beskraja, do beščašća, svih vrsta samoljublja, ne može da se Žigoše sa sadovoljno prezira. Pa ipak, ovom laskanju, šupljoj nadmenosti ličnosti, zahvaljuje hrišćanstvo za svoju pobedu – Upravo time su namamljeni svi promašeni pobunjeničkog duha koji su pošli rđavim putem, sav ološ i talog čovečanstva. Spas duše, drugim rečima, svet se okreće oko mene. Otrov učenja, jednaka prava za sve. Nikada niko nije to tako temeljno ukorenio kao hrišćanstvo. Iz najskrovitijih uglova rđavih instinkata – Hrišćanstvo je vodilo rat do smrti protiv svakog osjećanja poštovanja i distancije između dva čoveka, to jest protiv pretpostavke svakog uzdizanja, svakog rasta kulture, od resentimenta masa skovalo je sebi svoje glavno oružje protiv nas, protiv svega što drži do sebe, svega radosnog, plemenitog na zemlji, protiv naše sreće na zemlji. Besmrtnost uručena Petru i Pavlu Taj ustupak je do danas najveći, najzlokobni atentat protiv čovečanstva koje drži do sebe. I ne podcenjujemo zlu sudbinu koja se počev sa hrišćanstvom ušunjala u politiku. Niko danas više nema hrabrosti za posebna prava, za vladarska prava, za osjećanje poštovanja pred sobom i svojim bližnjim, za patos distance. Naša politika je bolesna od ovog nedostatka hrabrosti – Aristokratski mentalitet bio je najdublje podriven lažju o jednakosti duša. A kada vera na osnovu povlastice većine pravi i pravi će revolucije, hrišćanstvo je, neka se ne sumnja u to, hrišćanska suđenja o vrednostima su ono što svaku revoluciju naprosto pretvore u krv i zločin. Hrišćanstvo je pobuna svih puzavaca protiv uspravnosti, jevanđelje niskih vuče dole – 44. Evanđelja su neprocenjiva kao dokument o već razbojaloj korupciji unutar prve hrišćanske zajednice. Ono što je Pavle kasnije sa logičkim cinizmom rabina doveo do kraja, bio je međutim samo proces raspadanja koji je započeo smrću iskupitelja. Ova evanđelja se ne mogu čitati dovoljno obazrivo i za svake njihove reči krije se mnoštvo teškoća. Priznajem, oprostit će mi se – da su ona upravo zbog toga zadovoljstvo prvog reda za nekog psihologa, kao suprotnost svakoj naivnoj pokvarenosti, kao prepredenost par excellence, kao visoko majstorstvo u psihološkoj pokvarenosti. Evanđelja stoje za sebe. Biblija uopšte ne podnosi nikakvo poređenje, bar među jevrejima. Prvo gledište, da ne bismo ovde sasvim izgubili nit – dosegnuvši upravo do genija i ne stupajući inače među knjige i ljude, ovo samopremeštanje u sveto, ovo jezičko i gestualno krivotvorenje kao umetnost nije slučajnost nekog pojedinačnog dara, nekog prirodnog izuzetka. Za tu svrhu je potrebna rasa. U hrišćanstvu je kao umetnosti svetog laganja čitavo jevrejstvo – U njemu je viševekovnim, arhiozbiljnim šegrtovanjem jevrejska tehnika dovedena do krajnjeg majstorstva. Hrišćanin je taj ultima racio laži, još jedan put jevrejin, čak tri put. Volja da se u načelu primenjuju samo pojmovi, simboli i stavovi koji su dokazani svešteničkom praksom, instinkt za isključivanje svake druge prakse, svake druge perspektive vrednosti i korisnosti – To nije samo tradicija, već baština. Samo kao baština deluje poput prirode. Celokupno čovečanstvo, najbolje glave najboljih vremena, izuzev jedne koja je možda jednostavno čudovište, dozvolile su da se prevare. Evanđelje se čitalo kao knjiga nevinosti. Ni najmanji pokazatelj za majstorstvo sa kojim se tu glumilo. Svakako, ako bi nam bilo dato da ih vidimo ma samo i uzgred – sva ta čudesna izmotavala i nazovi svece, onda bi to bilo na kraju i upravo zbog toga, jer ja ne mogu da pročitam niti jednu reč, a da ne vidim gestove. Okončavam sa njima. Na izvestan način ne mogu da podnesem da dignem oči prema njima. Na sreću, većina knjiga je puka literatura. Ne sme biti dozvoljeno da se luta. Ne sudi, vele oni, ali sve što im stoji na putu šalju u pakao – time što dopuštaju da Bog sudi. Oni su ti koji sude. Time što veličaju Boga, veličaju sami sebe. Time što zahtevaju vrline za koje su baš oni sposobni, šta više koje su im neophodne da bi uopšte ostali gore. Prave se kao da se bore za vrlinu, da bi u bitku za vladavinu vrline. Živimo, umiremo, žrtvujemo se za dobro. Istina, svetlost, Božje carstvo. U stvari, Čine ono što ne bi mogli sebi da dozvole. Time što se šunjaju kao pritvorice, sede po ćoškovima, muvaju se u senci kao senke, prave od toga dužnost. Kao dužnost njihov život izgleda skrušen, a kao skrušenost on je dokaz više za pobožnost. Ah ta, skrušena, neporočna, ucveljena vrsta lažljivosti. Sama vrlina biće naš svedok. Evanđelja treba čitati kao knjige zavođenja moralom. Ti mali ljudi su okovali moral. Znaju oni u čemu je priča sa moralom. Moral je najbolje sredstvo da se čovečanstvo obezliči. Realnost je da najsvesnija odluka za sujetu ovde izigrava skromnost. Jednom zauvek same sebe zajednicu, dobre i pravedne, stavili su na jednu stranu, stranu istine – a ostatak svet na drugu. Bila je to najsudbonosnija vrsta ludila koja je do sada postojala na zemlji. Male nakaze, prepredenjaci i lažovi započinju bespravno da koriste pojmove Boga, istine, svetlosti, duha, ljubavi, mudrosti, života, tako reći kao sinonime za sebe, da bi time zagradili svet od sebe. Mali superlativni jevreji, zreli za makoju ludnicu – svode sve vrednosti na sebe, kao da bi tek hrišćanin bio smisao, so, mera, pa čak i poslednji sud celokupnog ostatka. Da bi čitav ovaj udes bio moguć, trebalo je da u svetu već postoji neka srodna, srodna po rasi vrsta ludila, jevrejska. Čim je jednom izbila pukotina između jevreja i hrišćanskih jevreja, poslednjima nije ostao nikakav drugi izbor – nego da primene iste postupke samoodržanja koje savjetuje jevrejski instinkt, ali ovog puta protiv samih jevreja, koji su ih do sada primenjivali samo protiv svega što je nejevrejsko. Hrišćanin je samo jevrejin slobodnije ispovesti. 45. Dajem nekoliko primjera šta su ovi mali ljudi sebi utuvili u glavu, šta su stavili u usta njihovom učitelju – same ispovesti dobre duše. Iako vas ko ne primi i ne posluša vas, izlazeći odande otresite prah sa nogu svojih za svjedočanstvo njima. Zaista vam kažem, lakše će biti Sodomu i Gomoru na sudnji dan nego gradu onome. Marko, koliko je evanđeljski? A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, Bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu i da se baci u more. Evanđelje po Marku. Koliko je evanđeljski? Fusnota. Svi navodi iz evanđelja ovde su dati prema prevodu Vuka Stefanovića Karadžića. Kraj fusnote. Ako te i oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je sa jednijem okom ući u carstvo Božije, nego li s dva oka da te bace u pakao ognjeni. Evanđelje po Marku. Nije reč baš o oku. I reče im, zaista vam kažem, imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da dođe u sili. Dobro slaga, lav. Ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer, napomena psihologa, Hrišćanski moral je opovrgnut njihovim jer, njihovi razlozi opovrgavaju. Takav je hrišćanski način. Evanđelje po Marku. Ne sudite da vam se ne sudi. Kakovijem sudom sudite, onakovijem će vama suditi. Evanđelje po Mateju. Kakav pojam o pravdi, o pravednom sudiji? Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carinici? Iako Boga nazivate samo svojoj braći, šta činite izuzetno? Ne čine li tako i neznabošci? Matej. Načelo hrišćanske ljubavi. Na koncu konca ona hoće da bude dobro naplaćena. Ako li ne opraštate ljudima grijeha njihovijeh, ni otac vaš neće oprostiti vama grijeha vašijeh. Po Mateju veoma kompromitujuće za pomenutog oca. Nego ištite najprije carstva Božjega i pravde njegove i ovo će vam se sve dodati. Po Mateju. Sve. Naime, hrana, odeća, sve životne potrebe. Skromno rečeno, zabluda. Malo pre toga Bog se pojavljuje kao krojač, bar u izvesnim slučajevima. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, vaša je velika plata na nebu – jer su tako činili prorocima ocevi njihovi. Evanđelje po Luki. Besramna žgadija, već se poredi sa prorocima. Ne znate li da ste vi crkva Božja i duh Božji u vama? Ako ko pokvari crkvu Božju, pokvarit će njega Bog, jer je crkva Božja sveta, a to ste vi. Pavle, prva poslanica Korinćanima. Za to se nema dovoljno prezira – Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Kad ćete dakle vi svijetu suditi? Nijeste li vrijedni suditi manjijem stvarima? Pavle, prva poslanica Korinćanima. Nažalost, nije li to samo govor jednog stanovnika ludnice? Reč po reč, taj užasni varalica nastavlja. Ne znate da li ćemo mi anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga svijeta – ne pretvorili Bog premudrost ovog svijeta u ludost, jer budući da u premudrosti Božjoj ne pozna svijet premudrošću Boga, bila je Božja volja da ludošću propovedanja spase one koji vjeruju. Nema ni mnogo premudrijeh po tijelu, ni mnogo silnijih, ni mnogo plemenitijeh, nego što je ludo pred svijetom, ono izabra Bog da posrami premudre, i što je slabo pred svijetom – ono izabira Bog da posrami jako. I što je neplemenito pred svijetom i uništeno, izabra Bog i što nije da uništi ono što jest, da se pred njim ne pohvali nijedno tijelo. Pavle, prva poslanica Korinćanima. Da bi se razumelo ovo mesto, svedočanstvo prvog reda za psihologiju, čandala morala, treba pročitati prvu raspravu moje genealogije morala – U njoj je prvi put osvetljena suprotstavljenost otmenog i čandala morala, rođenog iz resentimenta i nemoćne osvetoljubivosti. Pavle je bio najveći od svih apostola osvete. Fajl 8, 46, strana 80. Šta iz toga sledi? Da je dobro navući rukavice kada se čita Novi Zavet. Blizina tolike nečistoće bezmalo prisiljava na to – Prve hrišćane bi izbegavali kao i poljske jevreje, ne zbog toga što bi protiv njih imali manje prigovora. I jedni i drugi zaudaraju. Uzalud sam u Novom Zavetu u zasedi vrebao ma i samo jednu simpatičnu crtu. Ničeg iskrenog, dobrostivog, srdačnog, pravednog. Čak ni ovde još nije prvi početak čovečanstva. Nedostaje instinkt za čistoću. U Novom Zavetu postoje samo rođevi instinkti. Hrabrosti nema – pa ni za te rđave instinkte. Sve je kukavičluk, zatvaranje očiju i samoobmana. Posle čitanja Novog Zaveta svaka knjiga izgleda čista. Primjera radi, čitao sam neposredno posle Pavla, onog najljupkijeg, najobesnijeg podrugljivca Petronija, o kojem bi se moglo reći ono što je Domenico Boccaccio napisao parmskom vojvodi o Čezeru Borđiji. E tutto festo – besmrtno zdrav, besmrtno vedar i čio. Naime, ta mala izmotavala preračunala su se u glavnoj stvari. Oni napadaju, ali sve što su napali time je obeleženo. Koga napadne prvi hrišćanin, to on ne prlja. Obrnuto, čast je suočiti se sa prvim hrišćaninom. Novi zavet se ne čita bez naklonosti za ono što se u njemu zlostavlja, a da se i ne govori o mudrosti ovog sveta – koju neki drzoviti vetrogonja zaludno pokušava da smeša sa ludilom propovedanja. No, i fariseji i književnici imaju svoje ude u takvom neprijateljstvu. Oni mora da su već bili nešto vredno da bi predstavljali predmet tako neprilične mržnje. Dvoličnost, to bi bio prekor koji su prvi hrišćani smeli da im upute. Najposle, bili su privilegovani sloj – Ovo je dovoljno i nikakav razlog nije više potreban za mržnju čandale. Prvi hrišćanin, a plašim se i poslednji, kojeg će mi biti dato možda da vidim, jeste, iz najdubljih instinkata, pobunjenik protiv svih vrsta privilegovanih. On živi, on se uvek bori za jednaka prava. Tačnije uzev, on nema izbora. Samim tim, što za sebe lično hoće da je Božji izabranik ili hram Božiji, ili sudija anđela. Tada je svaki drugi princip izbora, na primjer prema ispravnosti, prema duhu, prema muževnosti i ponosu, prema lepoti i slobodi srca, jednostavno svet, zlo po sebi. Pouka. Svaka reč u ustima nekog prvog hrišćanina jeste laž. Svako delanje instinkt krivotvorenja. Sve njegove vrednosti, svi njegovi ciljevi su štetočinski – Ali koga on mrzi? Šta mrzi? Ima vrednost. Hrišćanin je naročito hrišćanin sveštenik, kriterijum vrednosti. Da li da dodam da u čitavom Novom Zavetu postoji samo jedna jedina figura vredna poštovanja? Pilat, rimski namesnik. Nikoga nije mogao uveriti da ozbiljno shvati neku jevrejsku prepirku. Jevrejin više ili manje, šta mari. Otmeni podsmeh jednog rimljanina – pred kojim izmiče bestidna zloupotreba reči istina. Obogatila je novi zavet jedinom rečju koja vredi, koja je njena kritika, čak njeno poricanje. Šta je istina? 47. Ono što nas razdvaja nije činjenica da nikakvog Boga ne nalazimo ponovo ni u istoriji ni u prirodi, niti iza prirode, već da ono što je poštovano kao Bog ne osjećamo kao božansko nego kao dostojno žaljenja – apsurdno kao štetno, ne samo kao zabludu, već kao zločin protiv života. Osporavamo Boga kao Boga. Kad nam se dokazuje ovaj Bog hrišćana, umemo još manje da verujemo u njega. U formuli Deus qualem Paulus creavit, de i negacio. Fusnota. Bog, kakvog je stvorio Pavle, jeste poricanje Boga. Kraj fusnote. Religija, koja kao hrišćanstvo nema ni jedne dodirne tačke sa stvarnošću, koja je sklona padu čim ma samo i u jednoj tački stvarnost položi svoje pravo na nju, mora, sasvim razumljivo, da bude smrtni neprijatelj svetovne mudrosti, što će reći nauke. Za nju su sva sredstva dobra koja je mogu poslužiti, da zatruje, okleveta, opozove disciplinu duha, čistotu i strogost u stvarima duhovne savesti, otmenu hladnoću i slobodu duha – Vera kao imperativ jeste veto na nauku, im praksi, laž po svaku cenu. Pavle shvata da je laž, da je vera nužna. Crkva docnije pristaje uz Pavla. Taj bog kojeg je za sebe izumeo Pavle, bog koji sramoti svetovnu mudrost, u strogom smislu obe velike protivnice svakog praznoverja, filologija i medicina, jeste doista samo rezolutna odluka samog Pavla – Nazvati Boga svojom sobstvenom voljom, Tora, jeste prajevrejski. Pavle hoće da oskvrni svetovnu mudrost. Njegovi neprijatelji su dobri filozofi i lekari Aleksandrijske škole. Njima on objavljuje rat. U stvari, nema filologa ni lekara da u isti mah nisu i antihrišćani. Filološki je naime gledati iza svetih knjiga, lekarski iza fiziološke propalosti tipičnog hrišćanina – Lekar veli neizlečivo. Filolog podvola. 48. Da li su ispravno razumeli čuvenu povest s početka Biblije? O paklenom strahu Boga pred naukom. Nisu je razumeli. Ova sveštenička knjiga par excellence počinje sasvim primerno, velikom unutrašnjom teškoćom sveštenika. On zna za samo jednu veliku opasnost. Dakle, Bog zna za samo jednu veliku opasnost – Stari bog, u celosti duh, prvosveštenik, sav savršenstvo. Dan Dangubi po svojim vrtovima. Samo se dosađuje. Sam bog se uzalud bori protiv dosade. Šta radi? Izmišlja čoveka. Čovek je zabavan. Ali gle, i čovek se dosađuje. Božje sažaljenje zbog jedine nezgode koju u sebi posjeduju svi rajevi, bezgranična je. On s mesta stvori druge životinje – Prvi Božji promašaj. Čovek ne smatra da su životinje zabavne. Vlada nad njima i nijednom nije poželeo da bude životinja. Oto da Bog stvori ženu. I u stvari sa dosadom bi kraj, ali i sa nečim drugim još. Žena je bila drugi Božji promašaj. Žena je po svojoj biti zmija, heva. To zna svaki sveštenik. Od žene potiču sve nesreće sveta. I to zna svaki sveštenik. Otuda od nje potiče i nauka. Tek je žena podučila čoveka da proba sa drveta saznanja. Šta se dogodilo? Starog boga hvata pakleni strah. Sam čovek je postao njegov najveći promašaj. Stvorio je sebi protivnika. Nauka izjednačava sa bogovima. Kada čovek postaje naučan, završeno je sa sveštenicima i bogovima. Pouka. Nauka je zabranjeno po sebi – Ona je jedina zabranjena. Nauka je prvi greh, klica svih grehova, iskonski greh. To je jedina pouka. Ne treba da saznaješ. Ostalo sledi iz toga. Pakleni strah nije omeo Boga da bude dovitljiv. Kako da se bori protiv nauke? To je zadugo bilo njegov glavni problem. Odgovor. Napolje iz raja sa čovekom. Sreća dokolica dovodi do misli – Sve misli su rđave misli. Čovek ne treba da misli. I sveštenik po sebi izmišlja nevolju, smrt, smrtnu opasnost u trudnoći, bedu svake vrste, starost, brige, bolest pre svega. Sve sama sredstva za borbu protiv nauke. Nevolja ne dozvoljava čoveku da misli. Pa ipak, kakva strahota. Rad saznavanja stremi u vis, napadajući nebo, zatavnjujući bogove, što da se radi. Stari bog izmišlja rat, razdvaja narode, čini da se ljudi uzajamno uništavaju. Sveštenicima je uvek bio potreban rat. Rat, između ostalog, žestoki razdor mira nauke. Neverovatno. Saznanje, emancipacija od sveštenika, razvija se čak i uprkos ratovima. I poslednju odluku donosi stari bog. Čovek posta naučan – Ništa ne pomaže. Mora se potopiti. 49. Razumeli ste me. Početak Biblije sadrži čitavu psihologiju sveštenika. Sveštenik poznaje samo jednu veliku opasnost – nauku, zdravo poimanje uzroka i posledice. Ali nauka se razvija u većini samo u srećnom sticaju prilika. Treba imati vremena, treba imati duha na pretek da bi se saznavalo – Otuda čoveka treba učiniti nesrećnim. U svakom dobu to je bila logika sveštenika. Pogađa se već šta je. Saglasno ovoj logici, onda došlo na svet. Greh. Pojam krivice i kazne, sav moralni poredak sveta, izmišljene protiv nauke, protiv razlučivanja čoveka od sveštenika. Čovek ne treba van sebe da gleda. On treba u sebe da gleda. Ne treba dovitljivo i oprezno kao onaj koji uči, da gleda u stvari. On čak uopšte ne treba da gleda. Treba da pati. I treba da pati na taj način da mu je svakog trenutka potreban sveštenik. Lekari neka se nose. Spasitelj treba. Pojam krivice i kazne, kao i učenje o milosti, iskupljenju, oproštaju. Laži skroz na skroz, bez ikakve psihološke realnosti – izmišljene su da bi se u čoveku razorio smisao uzroka. Oni su atentat na pojam uzroka i posljedice. Ne atentat pesnicom, nožem, čestitošću, mržnji i ljubavi, nego iz najkukavičkih, najpodmuklijih, najnižih instinkata. Sveštenički atentat, parazitski atentat. Vampirizam bledih podzemnih krvopija. Kada prirodne posljedice nekog čina nisu više prirodne – već ih mislimo izvedene sablasnim pojmovima, praznoverja, bogom, duhovima, dušama, kao puke moralne konsekvencije, kao nagradu, kaznu, opomenu, sredstvo vaspitanja, onda je razorena pretpostavka za saznavanje. Onda se izvršio najveći zločin protiv čovečanstva. Još jednom greh, taj oblik samoskrnavljenja čovečanstva par excellence, izmišljen je da bi onemogućio nauku, kulturu, svaki uspon i samopoštovanje čoveka. Sveštenik vlada pomoću izuma greha. 50. Ne propuštam da ovdje ocrtam psihologiju vere, vernika, u korist kao što je pravo samih vernika. Ako danas još ima takvih koji ne znaju koliko je neprilično biti vernik, ili belega dekadens, naprsle volje za životom, sutra će već znati – Moj glas seže i do onih tvrdih na ušima. Izgleda, ako nisam loše čuo, da među hrišćanima postoji neka vrsta kriterijuma istine koja se naziva dokaz snagom. Vera čini blaženim, dakle istinita je. Ovde bi se najpre moglo primetiti da upravo stvaranje blaženstva nije dokazano, već samo obećano. Blaženstvo vezano za uslov vere. Mora se biti blažen, pošto se veruje. Ali čime se dokazuje da će stvarno nastupiti, svakoj kontroli nepristupačna onostranost koju sveštenik obećava verniku. Tobožnji dokaz snagom jeste dakle u osnovi opet samo vera, da neće izostati dejstvo koje vera obećava. U formuli verujem da vera čini blaženim, dakle istinita je. No, time smo već na kraju. Ovo dakle, bilo bi sam absurdum kao kriterijum istine – Ali ako sa nešto popustljivosti pretpostavimo da je postizanje blaženstva dokazano verom, ne samo željeno, ne samo puko obećanje u pomalo nepouzdanim ustima sveštenika, da li bi blaženstvo, rečeno više tehnički, zadovoljstvo, bilo ikada dokaz za istinu? To licno, da bezmalo predstavlja protiv dokaz, u svakom slučaju najviše podozrenje u istinu, samim tim što u raspravi pitanja – šta je istinito, sa odlučuju osjećanja zadovoljstva. Dokaz po zadovoljstvu dokazuje zadovoljstvo i ništa više. Otkuda, ma plaćalo se sve u svetu suvim zlatom, da baš istiniti sudovi pričinjavaju više zadovoljstva nego lažni i da neminovno, prema nekoj prestabiliranoj harmoniji, povlače za sobom prijatne osjećaje. Iskustvo svih strogih, svih dubokih duhova uči obrnuto – Svaka stopa istine mora se osvajati borbom. Moraju se naprotiv dići ruke gotovo od svega za što je inače vezano srce, naša ljubav, naše poverenje u život. Zato je neophodna duševna veličina. Služba istini je najsurovija služba. Jer šta znači biti u pravu u stvarima duha? Biti strog sa svojim srcem, prezirati lepa osjećanja, na svakom da i ne praviti ispit savesti. Vera čini blaženim. Dakle, laže. 51. Da vera pod izvesnim okolnostima čini blaženim, da blaženstvo još ne pretvara neku fiksnu ideju u istinitu, da vera ne pomera nikakva brda nego ih zapravo postavlja tamo gde ih nema. Ovlašna šetnja ludnicom dovoljno objašnjava gore pomenuto. Razume se, ne svešteniku, jer on instinktivno poriče da je bolest bolest, ludnica ludnica. Hrišćanstvu je potrebna bolest, otprilike kao što je starim Grcima bio potreban višak zdravlja. Zaražavati bolešću jeste prava pozadina čitavog proceduralnog sistema crkvenog spasa. A sama crkva, nije li joj katolička ludnica najviši ideal? Celokupna zemlja kao ludnica – Religiozni čovek kakvog hoće crkva jeste tipični dekadent. Trenutak u kojem religiozna kriza za gospodari nekim narodom uvijek je obeležen neurotičnim epidemijama. Unutrašnji svet religioznog čoveka toliko sliči unutrašnjem svetu prenadraženih i izmoždenih da ih je nemoguće razlikovati. Najviša stanja koja je hrišćanstvo razastrlo kao vrednost nad vrednostima preko čovečanstva jesu epileptički oblici – Crkva je kanonizovala samo bezumnike ili velike varalice in majoram de i honorem. Dozvolio sam sebi jednom da čitav hrišćanski trening pokajanja i iskupljenja, koji se danas najbolje da izučavati u Engleskoj, označim kao metodično proizvođenje kružne ludnice. Razume se na već pripremljenom, to jest iz osnova morbidnom tlu. Niko ne može slobodno da izabere da bude hrišćanin. Na hrišćanstvo se ne prelazi, zato je neophodno da se bude dovoljno bolestan. Mi ostali koji imamo odvažnosti za zdravlje i takođe za prezir, kako smemo da mi preziremo religiju koja podučava nerazumevanje tela, koja neće da pusti iz zuba praznoverje duše, koja od nedovoljne uhranjenosti pravi zaslugu, koja u zdravlju nalazi i suzbija neku vrstu neprijatelja – đavola, iskušenja, koja uobražava da se savršena duša može nositi okolo u nekom lešu od tela i da bi za to trebalo napraviti novi pojam savršenstva, neko bledunjavo, bolesno, idiotski zanesenjačko biće, tobožnju svetost, svetost naprosto lanac simptoma osiromašenog, neurotizovanog, neizlečivo iskvarenog tela. Hrišćanski pokret kao evropski pokret – Najpre je opšti pokret izmeta i otpadaka svih vrsta. Oni bi hrišćanstvom hteli domoći. On ne izražava propadanje jedne rase, već je obrazovanje agregata oblika dekadens koje se sažimaju i traže na sve strane. Hrišćanstvo nije, kako se veruje, omogućeno pokvarenošću samog antičkog sveta, otmene antike. Ne može se dovoljno surovo opovrgnuti učeni idiotizam – koji i danas još podržava takvo mišljenje. U doba kada su se bolesni i skvareni čandala slojevi hristijanizovali širom čitave imperijum, upravo je protiv tip, otmenost, bio otelovljen u svom najlepšem i najzrelijem liku. Većina je postala gospodar. Demokratizam hrišćanskog instinkta slavi pobedu. Hrišćanstvo nije bilo nacionalno, ni uslovljeno rasom – Ono se okreće svim vrstama razbaštinjenja života. Svuda je imalo svoje saveznike. U osnovi hrišćanstva počiva pizma bolesnih i instinkte je uperilo protiv zdravih, protiv zdravlja. Sve uspešno, ponosito, srčano, lepota pre svega, para im uši i oči. Još jednom podsjećam na nedostojnu Pavlovu reč. Što je slabo u svetu, što je ludo u svetu, što je neplemenitog roda – i prezreno u svetu, to Bog izabira. To je bila formula in hoc signo i slavila je pobedu dekadens. Fusnota. Na latinskom značenju u čijem znaku, a ovde je u značenju pod kojom. Kraj fusnote. Raspeti Bog, ne razumeli se još užasna pozadina ovog simbola? Sve što pati, sve što je raspeto jeste božansko – Svi smo mi raspeti na krstu, stoga smo božanski. Jedino mi smo božanski. Hrišćanstvo je bilo pobeda, otmeno ubeđenje je jenjavalo u njemu. Ono je bilo do sada najveća nesreća čovečanstva. 52. Hrišćanstvo stoji također nasuprot svim duhovnim postignućima. Samo bolestan um može da se upotrebi kao hrišćanski um. Ono staje na stranu svega idiotskog – Proklinjen duh, superbija zdravog duha. Fusnota, gordost, na latinskom, kraj fusnote. Budući da bolest pripada biti hrišćanstva, mora i tipično hrišćansko stanje, vera, da bude oblik bolesti i sve prave valjane naučne puteve do saznanja, crkva mora da odbaci kao zabranjene puteve. Sumnja je već greh, potpuni nedostatak psihološke čistote kod sveštenika, koja se nagoveštava u pogledu, jeste posledična pojava dekadens. Histerične devojčure, s druge strane, rahitična deca, prilike su da se zapazi sa koliko pravilnosti su instinktivna lažnost, zadovoljstvo ulaganju radi laganja, nesposobnost za prav pogled i korak, izraz dekadens. Verovati – znači ne umeti hteti ono što je istinito. Pijetist, sveštenik obaju polova, jeste lažan jer je bolestan. Njegov instinkt zahteva da istina ni na kojoj tački ne zadobije svoje pravo. Što razboleva dobro je, što potiče iz obilja, preticanja, od moći, zlo je. Tako osjeća vernik. Nesloboda radi laži, po tome prepoznajem svakog predodređenog teologa – Drugo obeležje teologa je njegova nesposobnost za filologiju. Pod filologijom, u jednom veoma opštem smislu, treba ovde razumeti veštinu dobrog čitanja. Moći pročitati činjenice, a da se one ne iskrivotvore interpretacijom. Da se u žudnji za razumevanjem ne iskrivotvore interpretacijom. Da se u žudnji za razumevanjem ne izgubi oprez, strpljivost, istančanost. Filologija kao efeksis u interpretaciji fusnota. Na grčkom efeksis postupnost. Kraj fusnote. Bilo da je reč o knjigama, o novinskim vestima, o sudbinama ili meteorološkim podacima, ne govoriti o spasu duše. Način na koji neki teolog, svejedno da li berlinski ili rimski, izlaže pisanu reč ili doživljaj, na primjer neku pobedu otačbinske vojske u svetlosti Davidovih psalama – uvijek je toliko drzak da filolog pri tome džipa do tavanice. I šta da učini kada pijatisti i druga goveda iz švapske zemlje jadnu svakodnevicu i domaće ognjište njihove egzistencije prstom Božijim podešavaju u čudo milosti, proviđenja, iskustva spasa. Najskromniji utrošak duha, da ne kažemo pristojnosti, morao bi da uveri ove tumače da je takva zloupotreba božanske spretnosti prstiju sasvim detinjasta i nedolična. Čak i ako bi u telu postojala mala mera pobožnosti, Bog, koji bi na vreme lečio od kijavice i u trenu pomagao da se popnemo u karuce, upravo kada nailazi provala oblaka, takav Bog bio bi toliko absurdan da bi ga trebalo uništiti čak i da postoji. Bog kao sluga, kao pismonoša, kao živi kalendar, u osnovi termin za najbedastiju od svih slučajnosti – Božansko providenje, u kakvo još i danas veruje otprilike svako treće lice u obrazovanoj Nemačkoj, bio bi toliko jak prigovor protiv Boga da se jači ne bi mogao smisliti. A u svakom slučaju, on je prigovor protiv Nemaca. 53. Da mučenici dokazuju nešto što se tiče istine, neke stvari toliko je malo istinito da bih mogao da poreknem da je ikada i jedan mučenik imao išta sa istinom. U tonu u kojem se neki mučenik sa svojom izvesnošću sveta penje nekome na teme, već se izražava toliko nizak stepen intelektualne čestitosti, takva bedastoća za pitanje istine, da nije vredno truda opovrgavati ga. Istina nije ništa što bi jedan imao, a drugi ne. Tako su o istini mogli da misle poneviše seljaci ili seljački apostoli Luterove vrste – Na osnovu stepena savjesnosti u stvarima duha može se biti siguran da na ovoj tački skromnost, umerenost postaje sve veća. Posjedovati znanje o pet stvari, a blagom rukom odstraniti svako drugo. Istina. Reč kako je razume svaki prorok, svaki sektaš, svaki liberal, socijalista, svaki čovek crkve, jeste savršeni dokaz da nismo čak ni na početku one duhovne discipline i samosavlađivanja – bez kojih se ne može pronaći, ma koja mala, koliko god mala bila istina. Smrti mučenika bile su, uzgred rečeno, velika nesreća u istoriji. One su očaravale. Zaključak svih idiota, ne izuzimajući ženu i narod da u nekoj stvari zbog koje neko kadar da umre, ili čak da kao u prvom hrišćanstvu izazove epidemije čežnje za smrću, mora da postoji nešto – Takvo zaključivanje postalo je ogromna kočnica za istraživanje, za duh istraživanja i smotrenosti. Mučenici su naškodili istini. I danas je još dovoljna izvesna grubost u proganjanju da bi se nekom, inače po sebi ravnodušnom, sektašenju stvorilo časno ime. Kako to da se menja vrednost nečega kada neko za to daje svoj život? Zabluda koja postaje časna jeste zabluda koja još više zadobija očaravajuću draž. Verujete li vi, gospodo teolozi, da ćemo vam dati priliku da izigravate mučenike radi vaših laži? Da bi se opovrgla neka stvar, treba je sa puno obzira odložiti na stranu. Isto tako se opovrgavaju i teolozi. Upravo u tome je bila svetsko-istorijska glupost svih proganjalaca. Protivničkoj stvari pripadali su izgled časti, obdarili su je fascinantnošću mučeništva. Žena i dan danas kleči na kolenima pred zabludom, jer joj je rečeno da je neko za tu zabludu bio raspet na krstu. Da li je krst neki argument? Ali o svim ovim stvarima rečena je jedna jedina reč koja bi bila potrebna i nakon hiljada godina. Zaratustra. Putem kojim su išli pisali su krvavo znakovlje, a njihova je glupost učila da se istina dokazuje krvlju ali krv je najgori svedok istine. Krv truje i najčistije učenje i pretvara ga u ludilo i mržnje u srcima. I kada neko pođe i u vatru za svoje učenje, šta to dokazuje? Bolje je zaista da naše sobstveno učenje potiče iz našeg sobstvenog plamena. Fusnota U Tako je govorio Zaratustra 2.350 prema prevodu Danka Grlića, Treće izdanje, Zagreb 1975. Strane 84. i 85. Kraj fusnote. Fajl 9. 54. Strana 97. Da se ne zaluta. Veliki duhovi su skeptici. Zaratustra je skeptik. Jačina, sloboda koja dolazi od snage i presnažnosti duha, dokazuje se skepsom – Sve što se tiče načela u vrednosti i bezvrednosti ubeđeni ljudi ne uzimaju u razmatranje. Ubeđenje su tamnice. Ne gleda se dovoljno daleko, ne gleda se ispod sebe. A da bi se smelo sudelovati u raspravi oko vrednosti i nevrednosti, mora se videti pet stotina ubeđenja ispod sebe, iza sebe. Duh koji hoće da je velik, koji hoće i sredstva za to, nužno je skeptičar – Oslobođenost od svih vrsta ubeđenja spada u snagu, sposobnost slobodnog gledanja. Velika strast, osnova i moć njegovog bića, a još slobodoumnije, još despotskije, kada je sasvim prožet njome, služi se čitavim njegovim intelektom. Ne daje mu da se dvoumi, ohrabruje ga, šta više da se koristi i bezbožnim sredstvima. Dopušta mu pod izvesnim okolnostima da poveruje nekim ubeđenjima. Ubeđenje kao sredstvo. Mnogo toga se postiže samo posredstvom nekog ubeđenja. Velika strast se služi ubeđenjima, troši ubeđenja, ali ne podčinjava im se. Ona neograničeno sebe poznaje. Obrnuto. Potreba za verovanjem, za bezoslovnošću nekog da i ne. Karla i Lizam, ako mi se dozvoli ova reč, jeste potreba za slabošću. Fusnota – Po engleskom istoričaru i kritičaru Tomasu Carlylu, žive od 1795. do 1881. Niče u sumraku idola kaže, između ostalog o njemu. U osnovi, Carlyle je engleski ateist koji svoj dobar glas traži u tome da to ne bude. Kraj fusnote. Čovek vere, vernik svake vrste, nužno je zavisan čovek – Takav koji ne može sebe da uzme za svrhu, koji sebi ne može uopšte da postavi kakav cilj. Vernik ne pripada sebi. On može da bude samo sredstvo. Mora da bude trošen. Potreban mu je neko da ga troši. Njegov instinkt odaje najvišu poštu moralu samootuđenja. U njega ga sve uverava, njegova pamet, njegovo iskustvo, njegova taština. Svaka vera je u stvari izraz samorazvlašćivanja – samootuđenja. Ako se promotri koliko je većini nužan jedan regulativ koji vezuje i stabilizuje spoljašnjost, koliko je prinuda u jednom višem smislu ropstva za ljude slabe volje, naročito ženu, jedini i poslednji uslov njihovog uspeha, tada se razumelo ubeđenje, razumela se vera. Kičma čoveka sa ubeđenjem počiva u ubeđenju. Ne videti mnoge stvari nikada ne izneveravati svoje predrasude, biti skroz pristrasan, imati strogu i doslednu optiku za sve vrednosti. Jedino to uslovljava da takva vrsta čoveka uopšte postoji. No, time je ona suprotnost, antagonist istinskog, istine. Verniku uopšte nije dato da ima neku savest za pitanje istinitog i neistinitog – Biti čestit kada je reč o ovom pitanju, to bi istog trena značilo njegovu propast. Patološka uslovljenost njegove optike pretvara ubeđenog u fanatika. Savonarola, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon. U tip suprotan snažnom, oslobođenom duhu. Pobedonosno držanje ovih bolesnih duhova, ovih epileptičara pojma, utiče na široke mase. Fanatici su pitoreskni – Čovečanstvo radije gleda gestove nego da čuje razloge. 55. Korak dalje u psihologiju ubeđenja, verovanja. Proteklo je već duže vremena otkako sam stavio na razmatranje da li ubeđenja nisu opasniji neprijatelji istini od laži. Ljudsko, odviše ljudsko. Fusnota. U Ničeovom delu ljudsko odviše ljudsko – Aforizmi 54 i 483. Prema primetbi Karla Šlehte. Kraj fusnote. Ovaj put želeo bih da se zapitam odlučnije. Postoji li između laži i ubeđenja uopšte neka suprotnost? Sav svet u to veruje, no u šta sve ne veruje sav svet. Svako ubeđenje ima svoju istoriju, svoje obrazce, svoja iskušenja i promašaje. Ono postaje ubeđenje, prema tome dugo vremena nije to, prema tome još duže vremena jedva je to. Kako? To da među ovim embrionalnim oblicima ubeđenja ne bi mogla da bude laž? Dovoljno je samo kad kad izvršiti zamenu ličnosti. U sinu postaje ubeđenje ono što je za oca još bila laž. Laž nazivam ne hteti videti nešto što se vidi, ne hteti videti nešto takvim kakvim se vidi – svejedno da li se laž zbiva pred svedokom ili bez svedoka. Najčešće laž jeste ona kojom sami sebe obmanjujemo. Obmana drugog je relativno izuzetak. Elem ovo, ne hteti vidjeti što se vidi, ne hteti vidjeti takvim kako se vidi bezmalo je prvi uslov za sve koji su pristrasni u makojem smislu. Pristrasan čovek nužno postaje lažov. Nemačka historiografija je, na primjer, ubeđena da je Rim bio despotizam, da su Germani na svete doneli duh slobode. Kakva je razlika između ovog ubeđenja i laži? Ima li još mesta čuđenju kada instinktivno sve stranke, pa tako i nemački istoričari, imaju na usnama velike reči morala? Da moral bezmalo produžava da traje time što je svakog časa neophodan strančarima svih vrsta. To je naše ubeđenje. Javno ga priznajemo pred čitavim svetom – Mi živimo i umiremo za njega. Poštovanje pred svim što ima ubeđenje. Takve sam reči čuo šta više iz usta antisemita. Baš naprotiv, moja gospodo. Time što laže iz principa antisemita nije ništa pristojniji. Sveštenici koji su u tim stvarima tananiji i veoma dobro razumeju prigovor koji leži u ideji nekog ubeđenja, to jest neke principijelne, jer služi jednom cilju, dvoličnosti, preuzeli su od jevreja lukavu zamisao da na ovom mestu umetnu pojmove Boga, Božje volje, Božjeg otkrovenja. I Kant je sa svojim kategoričkim imperativom bio na istom putu i na njemu je njegov um bivao praktičan. Postoje pitanje pri kojima čoveku nije stalo do odluke o istini ili neistini. Sva vrhunska pitanja, svi vrhunski problemi vrednosti s one strane su ljudskog uma. Shvatiti granice uma – Tek je to istinska filozofija. Radi čega bi se Bog otkrio čoveku? Da li bi Bog učinio nešto izlišno? Čovek ne može sam za sebe da zna šta je dobro ili zlo. Zato ga Bog podučava svojoj volji. Pouka. Sveštenik ne laže. Pitanje istinitog ili neistinitog ne postoji u takvim stvarima o kojima govori sveštenik. Ove stvari čak ne dozvoljavaju da se laže. Jer, da bi se lagalo, mora da bude mogućno odlučiti šta je ovde istinito. A upravo to čovek ne može. Prema tome sveštenik jeste Božji glasnogovornik. Takav sveštenički silogizam nije sasvim samo jevrijski i hrišćanski. Pravo na laž i razložnost otkrovenja pripada svešteničkom tipu, sveštenicima dekadens koliko i mnogobožačkim sveštenicima. Pagani su svi koji kažu da životu – za koje je Bog reč za veliko da svim stvarima. Zakon, Božja volja, sveta knjiga, nadahnuće, sve sami termini za označavanje uslova pod kojima sveštenik dolazi do moći, sa kojima održava svoju moć. Ovi pojmovi počivaju u osnovi svih svešteničkih organizacija, svih svešteničkih ili filozofsko-svešteničkih oblika dominacije. Sveta laž, zajednička konfučiju – Manuovom zakoniku Muhamedu hrišćanskoj crkvi, ne nedostaje i kod Platona. Fusnota Pod Manuovim zakonikom Niče misli na skup zakona koji se pod nazivom Manuova Dharma Šastra smatra najvažnijim i najranijim spisom u tekstualnoj tradiciji hinduizma i verovatno je nastao u razdoblju od 200 godina pre Hrista do 200 godina posle Hrista – pripisano veoma konzervativnom mudracu iz klase Brahmina po imenu Manu, koji je obitavao negde na severu Indije. Ovo metričko delo u svojim pevanjima zapravo donosi zakonska pravila po kojima su morale da budu uređene klase u tadašnjem indijskom društvu. Kraj fusnote. Istina je tu. To znači tamo gde se čuje, tamo gde sveštenik laže. 56. Konačno, sve zavisi od cilja za koji se laže. Moj prigovor hrišćanskim sredstvima jeste upravo taj da u hrišćanstvu nedostaju sveti ciljevi. Samo rđavi ciljevi, trovanje, klevetanje, poricanje života, preziranje tela, ponižavanje i samoskrnavljenje čoveka pojmom greha, otuda su i njegova sredstva rđava. Sa suprotnim osjećanjima čitam Manuov zakonik – jedno neuporedivo duhovno i promišljeno delo, za koje bi bilo greh prema duhu strpati ga u istu vreću sa Biblijom. Odmah se naslučuje, iza njega, u njemu, postoji stvarna filozofija, ne samo otrovna judejska čorba od rabinizma i praznoverja. On nudi i najrazmaženijem psihologu nešto u što može da zagrize. Ne zaboraviti glavnu stvar, osnovna razlika ma sa kojom Biblijom. Otmeni slojevi – filozofi i ratnici, pomoću njega drže u svojim rukama svetinu. Svuda otmene vrednosti, osjećanje savršenstva, da životu, pobedonosna dobrobit u sebi i životu, sunce, prožima čitavu knjigu. Sve stvari u kojima hrišćanstvo ispoljava svoj neizmerni prostakluk, na primjer rađanje, žena, brak, raspravljene su ovde ozbiljno, sa poštovanjem, ljubavlju i poverenjem kako se zapravo može u ruke deteta i žene staviti knjiga koja sadrži ove nitkovske reči. Zbog bludničenja, da svaki ima svoju sobstvenu ženu i svaka žena svog sobstvenog muškarca. Bolje je ženiti se nego goreti od želje. Da li je dozvoljeno biti hrišćanin isto toliko dugo koliko pojam imakulata koncepcija služi za hristijanizovanje, to jest zakaljanje nastanka čoveka? Fusnota – Imakulata Concepcio, na latinskom bezgrešno začeće. Kraj fusnote. Ne znam ni za jednu knjigu u kojoj bi ženi bilo rečeno toliko nežnih i blagonaklonih stvari koliko u Manuovom zakoniku. Te stare sedine i sveci imaju način da budu divni prema ženi, koji je možda nenadmašan. Usta neke žene, čita se na jednom mestu, nedra devojke, molitva deteta – Dim žrtve uvek su čisti. Na drugom mestu, ne postoji doista ništa čistije od svetlosti sunca, senke krave, vazduha, vode, vatre i daha devojke. Poslednje mesto možda takođe sveta laž. Svi otvori na telu iznad pupka su čisti, svi ispod su nečisti. Samo u devojke je čisto celo telo. 57. Bezbožnost hrišćanskih sredstava zatiče se inflagranti kada se primjerice hrišćanski cilj promeri prema cilju Manuovog zakonika. Kada se jarko osvetli ova velika protivstavljenost ciljeva, kritičar hrišćanstva ne može da izbegne da hrišćanstvo izloži preziru. Takav zakonik, kakav je Manuov, nastaje kao svaki dobar zakonik. On sažima iskustvo, mudrost i moral, proveren pozitivno tokom niza stoleća – on zaključuje i više ništa ne dodaje. Pretpostavka za ovakvu vrstu kodifikacije jeste uvid da su sredstva za stvaranje autoriteta izvesne sporo i dragoceno sticane istine temeljno različita od onih koja će se iskoristiti da bi se ona dokazala. Zakonik nikada ne iznosi korisnost, razloge, kazuistiku u predistoriji zakona. Upravo time bi izgubio imperativni ton, ti treba – pretpostavku njegovog poštovanja. Tačno u tome je problem. U izvesnoj tački razvitka nekog naroda, njegov najoštrumniji, to jest najiskusniji, najdalekovidiji sloj, rešava da je skup iskustava prema kojem treba, to jest može da se živi, zaključen. Njegov cilj je da iz godina opita i loših iskustava dobije što je moguće bogatiju i potpuniju žetvu. Sada dakle, predupredit će se pre svega produžetak eksperimentisanja, nastavak tekućeg stanja vrednosti, ispitivanje i zabiranje, kritika vrednosti in infinitum. Tom se suprotstavlja dvostruki zid. Na jednom, otkrovenje, to jest tvrdnje da umnost ovih zakona nije ljudskog porekla, da nije bila tražena sporo i nalažena posle niza promašaja, nego da je kao od božanskog izvora potpuna savršena, bez istorije, dar, čudo, naprosto udeljena. Zatim tradicija, to jest tvrđenje da je zakon postojao već od prastarih vremena, da bi bilo bezbožno sumnjati u njega, da bi to bio zločin prema precima. Autoritet zakona zasniva se na tezama. Bog ga je doneo, preci po njemu živeli. Viši razlog ovakve procedure počiva u nameri – da se postepeno potisne svest o njemu kao tačno spoznatom, to jest dokazanom ogromnim i strogo prorešetanim iskustvom, životu. Tako da se postiže savršeni automatizam instinkta, pretpostavka svakog majstorstva, svakog savršenstva u veštini življenja. Ustanoviti zakonik, kakav je Manuov, znači odobriti u buduće da narod postane majstor, da bude savršen – da ambiciozno teži najvišoj umešnosti života. Radi toga se mora biti nesvestan. Cilj svake svete laži. Kastinski poredak, najviši vladajući zakon, jeste samo sankcija prirodnog poredka, prirodne zakonitosti prvoga reda nad kojom nikakva proizvoljnost, nikakva moderna ideja nema moći. U svakom zdravom društvu očituje se razdvajanje tri tipa – prema različitoj fiziološkoj gravitaciji, od kojih svaki ima svoju sobstvenu higijenu, svoje sobstveno područje rada, svoju sobstvenu vrstu osjećanja za savršenstvo i majstorstvo. Priroda, a ne manu, međusobno razdvaja one koji su pretežno duhovno nastrojeni, one čija je snaga pretežno u mišićavosti i temperamentu, i najzad one koji se ne ističu ni u kakvim pretežnim odlikama, srednjaci – Treći su najbrojniji, dok su prvi najelitniji. Najviša kasta, ja je nazivam najređi, kao savršena ima i prednosti najređih. Njoj pripada da predstavlja sreću, lepotu i dobrotu na zemlji. Jedino najduhovnijima data je dozvola za lepotu, za lepo. Jedino kod njih dobrota nije slabost. Pulchrum est paucorum hominum. Dobro je prednost. Međutim, ništa im manje ne pripada od ružnih manira ili pesimističkog pogleda, oka koje nagrađuje ono u šta gleda, ili čak srđba nad ukupnim vidom stvari. Srđba je privilegija čandale, pesimizam isto tako. Svet je savršen, tako veli instinkt najduhovnijih, instinkt koji kazuje da. Nesavršenost, svaka vrsta ispod nas, distanca, patos distance – sama čandala spada još u ovo savršenstvo. Najduhovniji ljudi, kao najsnažniji, nalaze svoju sreću tamo gde bi drugi našli njihovu propast, u lavirintu, u okrutnosti prema sebi i drugome, u pokušaju. Njihovo zadovoljstvo je samo savlađivanje. Kod njih je asketizam njihova priroda, potreba, instinkt. Za njih je težak zadatak privilegija. Igrati pod bremenom koje druge guši jeste okrepa. Saznanje, oblik asketizma. Oni su najčasnija vrsta ljudi. To ne isključuje da su najvedriji i najljubazniji. Vladaju ne zato što hoće, već što jesu. Nije im dato da budu drugi. Drugi. To su stražari prava, zaštitnici poretka i bezbednosti. To su otmeni ratnici. To je pre svega kralj kao najviša formula ratnika, sudija i čuvar zakona. Drugi su izvršni organ – najduhovnijih, najbliži njima, koji na sebe uzimaju sve grubo u radu vladanja. Njihovi pratioci, njihova desna ruka, najbolji učenici njihovi. U svemu tom, da bude još jednom rečeno, nema ništa proizvoljno, ništa napravljeno. Što je drugčije, napravljeno je. Priroda je onda osakaćena. Kastinski poredak, hjerarhijski redosled – jedino otelovljava vrhunski zakon samog života. Izdvajanje tri tipa potrebno je radi održanja društva, radi omogućavanja viših i najviših tipova. Nejednakost u pravima tek je uslov da prava uopšte postoje. Pravo je privilegija. Pravo svakog počiva, takođe, u njegovom načinu bivstvovanja. Ne podcenjujemo prednosti srednjaka. Život koji stremi visini postaje sve tvrđi – hladnoća se povećava, odgovornost se povećava. Visoka kultura je piramida. Ona može da počiva samo na širokom tlu i za pretpostavku ima najpre snažno i zdravo konsolidovanu osrednjost. Zanat, trgovina, zemljoradnja, nauka, najveći deo umetnosti, ukratko čitav skup profesionalne delatnosti, slaže se sasvim samo sa osrednjošću u mogućnostima i željama. Takvo nešto bilo bi neumesno među izuzetcima. Naime, odgovarajući instinkt suprotstavlja se koliko anarhizmu, toliko aristokratizmu. Biti javno koristan, točak, funkcija. O tome odlučuje prirodna sklonost. Ne društvo, već vrsta sreće za koju je najveći broj sposoban da pravi od njih inteligentne mašine. Za srednjaka biti osrednji je sreća. Majstorstvo u jednom području, specijalnost – prirodni instinkt. Bilo bi savršeno nedostojno dubokog duha da u osrednjosti po sebi vidi već neki prigovor. Sama, ona je prva nužnost za postojanje izuzetaka. Visoka kultura je uslovljena njome. Ako je izuzetan čovek, koliko on sam i njemu slični pažljivom rukom rukovodi osrednjima, onda to nije samo učtiva prostosrdačnost, to je njegova dužnost – Koga mrzim ponajviše među ološem danas? Onaj socijalistički čandala apostole koji podkopavaju instinkt, zadovoljstvo, osjećanje zadovoljnosti radnika u njegovom malom svetu, koji ga prave zavidnim, koji ga podučavaju osveti. Nepravda nikad ne leži u nejednakim pravima, nego u polaganju na jednaka prava. Šta je rđavo? No, rekao sam to već. Sve što potiče iz slabosti, zavisti, osvete. Anarhist i hrišćanin su istog porekla. 58. U stvari razlika je u tome za koji cilj se laže. Da li se održava ili razara. Može se postaviti potpuna jednakost između hrišćanina i anarhiste. Njihov cilj, njihov instinkt vodi samo u razaranje. Dokaz za ovaj stav može se pročitati u istoriji. Tu je on sadržan u strašnoj nedvosmislenosti. Upravo smo upoznali religiozno zakonodavstvo čiji je cilj bio, kao najvažniji uslov cvetanja života, da ovekoveči jednu veliku organizaciju društva. Hrišćanstvo je svoju misiju otkrilo u tome da okonča upravo sa takvom organizacijom, budući da u njoj život cvate. Tamo je trebalo plod mudrosti, uvećavan tokom dugih razdoblja isprobavanja i neizvesnosti, upotrebiti sa najdelekosežnijom korisnošću i požnjeti što je moguće veći, bogatiji, potpuniji prinos. Ovde je obrnuto. Preko noći zatrovana čitava žetva. Ono što je aere perenius bilo tu, imperium romanum, najveličanstveniji oblik organizacije u teškim uslovima koja do sada bila ostvarena, s obzirom na koju je sve pre i posle, samo krpljenje, prčvarenje, diletantizam. Ti sveti anarhisti napravili su pobožnost od toga da taj svet, to jest imperium romanum, razore tako da ne ostane ni kamen na kamenu, pa su čak Germani i drugi dripci mogli da zagospodare nad njim. Hrišćanin i anarhist, oba dekadenc, oba nesposobna da delaju drugčije nego rastočno, otrovno, sapinjući, krvoločno – Obojice sa instinktom smrtne mržnje prema svemu što je uspravno stasito trajno, što odriče budućnost životu. Hrišćanstvo je bilo vampir imperium Romanuma. Ono je preko noći raščinilo ogroman rad Rimljana na raskrčivanju tla za jednu veliku kulturu kadru da traje. Još niste razumeli. Imperium Romanum koju poznajemo, kojoj nas još bolje poučava istorija rimske provincije – To najčudesnije umetničko delo velikog stila bila je početak. Njena gradnja bila je sračunato da će se dokazivati hiljadama godina. Do danas nikada se nije tako gradilo. Nije se čak ni sanjalo da se gradi u srazmeri subspecije eterni. Ova organizacija bila je dovoljno čvrsta da izdrži rđave careve. Slučajnost ličnosti ne može ništa da naudi takvim stvarima – prvo načelo svake velike arhitekture, ali ona nije bila dovoljno čvrsta za najiskvareniju vrstu pokvarenosti, za hrišćane. Ova skrovita gamad, koja se noću pomoću magluštine i dvoznačnosti prekrada svakom pojedinačno i truni mu svoju zbilju za istinite stvari, svoj instinkt za neporecive realnosti, ta kukavička, feminizovana i slatkorečiva banda je korak po korak vadila duše ovom ogromnom zdanju, tim vrednim, muški uspravnim prirodama, koje su u stvari Rima osjećale sobstvenu stvar, svoju sobstvenu zbilju, svoj sobstveni ponos, licemerno potajništvo, skrovito skupštinarenje, tmasti pojmovi kao pakao, kao žrtvovanje nevinog, kao unio mistika u pijenju krvi i pre svega polako podjarivana vatra osvete, čandaline osvete, To je zagospodarilo Rimom, ista vrsta religije koju je u njenom preegzistentnom obliku rat objavio već Epikur. Neka se čita Lukrecije da bi se shvatilo protiv čega se borio Epikur. Ne protiv mnogobožaštva, nego hrišćanstva, hoću reći kvarenja duša pojmovima krivice, kazne i besmrtnosti. Borio se sa podzemnim kultovima, sa čitavim latentnim hrišćanstvom, opovrgnuti besmrtnost bilo je tada već stvarno iskupljenje. I Epikur je triumfovao. Svaki časni duh u rimskom carstvu bio je Epikurejac. A onda se pojavio Pavle. Pavle, otelovljeni genije mržnje čandale prema Rimu, prema svetu, jevrejin, večiti jevrejin lutalica par excellence. Ono što je on otkrio bilo je kako se može pomoću malog sektaškog hrišćanskog pokreta na rubu jevrejstva – zapaliti svetski požar. Kako se sa simbolom Boga raspetog na krstu može sve potisnuto, sva skrivena komešanja, čitava baština anarhističkih smutnji u carstvu koncentrisati u ogromnu moć. Spas dolazi od jevreja. Hrišćanstvo kao formula za podizanje cene podzemnih kultova svih vrsta, na primjer Ozirisov, Velike majke, Mitrin i za njihovo sabiranje – U tome je bio Pavlov genije. Njegov instinkt je bio toliko siguran da je predstave kojima su pomenute religije opčinjavale čandalu surovo, bez ikakvog obzira prema istini, stavio u usta njegovom izmišljenom spasitelju i ne samo u usta. Da ga je on u nešto pretvorio, mogao je to da razume čak i neki mitrin sveštenik. Bio je to njegov vrhunski trenutak – On shvata da mu je potrebna vera u besmrtnost da bi obezvredio svet, da će pojam pakla zagospodariti Rimom, da se onostranošću ubija život. Nihilist i Hrist. To se rimuje, ali to saglasje nije jedino u Rimi. Fusnota. Ovde, u značenju hrišćanin. Dakle, nihilist i Hrist. Kraj fusnote. 59. Uzalud sav rad antičkog sveta. Nemam reči da iskažem svoje osjećanje o nečemu tako čudovišnom. I smatrajući da je njegov rad bio predradnja, da je tek sa granitnom samosvešću udara upravo temelj za rad od hiljada i hiljada godina, celokupan smisao antičkog sveta, uzalud. Čemu Grci? Čemu Rimljani? Sve pretpostavke za obrazovanu kulturu, svi naučni metodi bili su već tada – Bila je ustoličena i ta velika neuporediva umešnost dobrog čitanja, pretpostavka kulturne tradicije i jedinstva nauke. Nauka o prirodi povezana sa matematikom i mehanikom bila je na najboljem putu, smisao za činjenice, poslednji i najvredniji od svih smislova, imao je svoje škole, svoju već stoletnu staru tradiciju. Razumete li to? Sve bitno, bilo je pronađeno da bi se moglo pristupiti radu – Metodi jesu, to treba ponavljati desetinu puta ono bitno i ono najteže i ono što najduže protiv sebe mora da podnosi navike i duhovnu lenjost. Ono što mi danas moramo sa ogromnim samosavlađivanjem, jer su nam svi rođavi instinkti, hrišćanski, na neki način još u telu, ponovo da osvajamo, slobodan pogled na realnost, opreznu ruku, strpljivost i ozbiljnost i u najsitnijim stvarima – čitava čestitost u saznavanju. Postojalo je već tada, već previše od 2000 godina. I uz to dobar istančani takt i ukus, ne kao dresura mozga, ne kao nemačko obrazovanje dripačkim manirima, nego kao telo, kao gest, kao instinkt, kao realnost jednom rečju. Sve uzalud. Preko noći i samo je spomen ostao. Grci, Rimljani, držanje instinkata na odstojanju, ukus, metodično istraživanje, genije organizacije i upravljanja, vera, volja za ljudsku budućnost, veliko da svim stvarima, vidljivo kao imperium romanum, vidljivo za sva čula, veliki stil koji nije više samo umetnost, već realnost, istina, život. I ne preko noći pokopano nekom prirodnom kataklizmom – nezgaženo od strane Germana i drugih teških šaponja, nego satrto od prepredenih, skrivenih, nevidljivih, krvožednih vampira. Nepobeđeno, jednostavno isisano. Zagospodarila je prikrivena čežnja za osvetom, slaboumna zavidljivost. Odjednom je prevladalo sve ništavno, što jadikuje nad sobom, što je unesrećeno svojim rđavim osjećanjima, sav geto duše – Dovoljno je pročitati makojeg hrišćanskog agitatora, svetog Avgustina, na primjer, da bi se shvatilo, da bi se namirisalo koje su se prljave klike popele gore. U potpunosti bismo se prevarili ako bismo kod vođa hrišćanskog pokreta pretpostavili makakav nedostatak razuma. O, pametni su oni, pametni, do svetosti, ta gospoda crkveni oci. Ono što njima nedostaje, to je nešto sasvim drugo. Priroda ih je prenebregnula. Zaboravila je da za njih predvidi skroman miraz od časnih, primerenih, čistih instinkata. Među nama, oni nisu čak ni muškarci. Ako islam prezire hrišćanstvo, on za to ima hiljadu razloga. Islam pretpostavlja muškarce. Fajl 10. 60. Strana 116. Hrišćanstvo nas je lišilo žetve antičke kulture. Kasnije nas je opet lišilo žetve islamske kulture. Čudesni svet mavarske kulture Španije, u osnovi najsrodniji nama, izražajniji po duhu i senzibilnosti nego Rim i Grčka, bio je pregažen, da ne kažem čijim nogama. Zašto? Jer je držao do sebe, jer je za svoj nastanak zahvaljivao muževnim instinktima, jer je životu govorio da, i to je govorio – sa redkom i dragocenom istančanošću mavarskog života. Docnije, krstaši su se borili protiv nečega pred čim je bilo priličnije da su padali ničice u prašinu. Protiv kulture pred kojom bi čak i naš 19. vek morao da se osjeća vrlo ubogim, veoma poznim. Razume se, oni su hteli da pljačkaju. Istok je bio bogat, a ipak bez predrasuda. Krstaški ratovi, piratstvo visokog stila – i ništa više. Nemačko plemstvo, u osnovi vikinško plemstvo, bilo je tamo u svom elementu. Crkva je odviše dobro znala čime se pridobija nemačko plemstvo. Nemačko plemstvo, uvek švajcarci. Crkve, uvek u službi svih rđavih instinkata crkve, ali dobro plaćeno. Upravo pomoću nemačkih mačeva, nemačke krvi i hrabrosti, crkva je mogla da vodi svoj rat i provodi u delo svoje smrtno neprijateljstvo prema svemu što na zemlji drži do sebe. U ovoj tački postoji mnoštvo bolnih pitanja. Nemačkog plemstva bezmalo nema u istoriji visoke kulture i za to postoji razlog. Hrišćanstvo, alkohol, dva velika sredstva za kvarenje. Samo po sebi ne bi trebalo da postoji više ikakav izbor između islama i hrišćanstva, koliko između Arapina i Jevrejina. Odluka je donesena – U ovoj stvari niko više nema mogućnosti da bira. Ili je čandala, ili to nije. Rat sa Rimom, rat do poslednjeg daha. Mir, prijateljstvo sa islamom. Tako je osjećao, tako je delao onaj veliki slobodarski duh. Genije među nemačkim carevima, Friedrich II. Kako to da neki Nemac mora da bude najpre genije, najpre slobodan duh, da bi pristojno osjećao? Ne shvatam kako je ikada Nemac mogao da bude prožet hrišćanskim osjećanjima. 61. Ovde je nužno dotaći još sto puta za Nemce mučniju uspomenu. Nemci su lišili Evropu poslednje velike kulturne žetve koja je bila požnjivena za Evropu. Renesans. Razumete li konačno? Hoćete li da razumete šta je bila renesansa? Prevrednovanje hrišćanskih vrednosti – pokušaj preduzet svim sredstvima, svim instinktima, sa svom mogućom genijalnošću, da se do pobjede dovedu suprotne vrednosti, otmene vrednosti. Do sada je postojao samo ovaj veliki rat. Do sada nije postojala odsudnija problematika od problematike renesanse. Moje pitanje je njeno pitanje. Nikada nije postojao temeljniji, neposredniji, duž čitavog fronta strože izvedeni u središte uperen oblik napada. Napasti ključno mesto, ne samo sedište hrišćanstva, upravo tu ustoličiti otmene vrednosti. Hoću da kažem uneti ih u instinkte, u najdublje potrebe i prohteve onih koji tu stoluju. Pred sobom vidi mogućnost jedne potpuno nadprirodne čari i koloritne draži. Čini mi se da ona blista u svim jezama jedne istančane lepote, da je u njoj na delu jedna božanska, demonski božanska umetnost i da bi se uzalud rovilo milenijumima za drugom takvom mogućnošću. Vidim prizor tako bogat u smislu i u istimah čudno paradoksalan, da bi u njemu sva olimpijska božanstva imala priliku za božanski smeh. Čezare Borđija kao papa. Razumete li me? Pa dobro, To bi bila pobjeda za kojom čeznem danas jedini ja. Njome bi hrišćanstvo bilo uništeno. Šta se dogodilo? Jedan nemački monah, Luther, došao je u Rim. Taj monah, propali sveštenik sa svim osvetoljubivim instinktima u telu, razjario se u Rimu protiv renesanse. Umesto da sa najdubljom zahvalnošću razume čudo koje se tu zbilo. Nadmašen je hrišćanstva u njegovom sedištu – Njegova mržnja je znala samo da crpi sebi hranu iz ovog prizora. Jedan religiozni čovjek misli samo na sebe. Luter je video pokvarenost papstva dok se radilo upravo o suprotnom. Stara pokvarenost, pekatum originale. Hrišćanstvo nije više sedelo na papinoj stolici. Nego život, nego pobedonosna svetkovina života, nego veliko da svim uspravnim, lepim, smelim stvarima. I Luter prekonstruisa crkvu. Napade je. Renesansa, događaj bez smisla, jedno veliko uzalud. Ah ti Nemci, šta su nas oni već stajali. Zaludnost, to je uvek bilo delo Nemaca. Reformacija, Leibniz, Kant i takozvana nemačka filozofija. Pod navodnicima oslobodilački ratovi. Fusnota – uobičajeni naziv za koalicione ratove protiv Napoleona I. Kraj fusnote. Carstvo. Svaki put jedna uzaludnost za nešto što je već bilo tu. Za nešto nenadoknadivo. Priznajem, to su moji neprijatelji ti Nemci. Prezirem u njima svaku vrstu pojmovne i vrednostne magluštine. Kukavičluk pred svakim čestitim da i ne. Nakon skoro hiljadu godina – Oni su zamrsili i smutili sve čega su se dotakli svojim rukama. Na savesti imaju sve polovičnosti, tri osminice, od kojih boluje Evropa. Na savesti imaju i najnečistiju vrstu hrišćanstva koja postoji, najneizlečiviju, najneuništiviju, protestantizam. Ako se ne mogne okončati sa hrišćanstvom, za to će biti krivi Nemci. 62. Eto me na koncu i evo mog suda. Osuđujem hrišćanstvo. Protiv hrišćanske crkve podižem najstrašniju optužbu koju neki tužilac može da izgovori. Ono je za mene najveća od svih zamislivih pokvarenosti. Njegova volja za pokvarenošću ukazuje na krajnju moguću pokvarenost. Hrišćanska crkva ništa nije poštedela svoje pokvarenosti. Od svake vrednosti je napravila nevrednost, od svake istine laž – od svake čestitosti nitkovlog duše. Neka se ne usudi više niko da mi govori o njenim humanitarnim blagoslovima. Potisnuti neku nevolju bilo bi protiv njenog najdubljeg interesa. Ona je živela od nevolja. Stvarala je nevolje da bi se ove kovečila. Nagrizajući crv greha, na primjer. Tom bedom čovečanstvo je pre svega obogatila crkva. Jednakost duša pred Bogom. To prenemaganje – taj izgovor za mržnju svih podlaca, taj pojmovni eksploziv, postao je najzad revolucija, moderna ideja i načelo propasti čitavog društvenog poretka, hrišćanski dinamit, humanitarna hrišćanska blagosiljanja. Od humanitas napraviti samoprotivrečnost, veštinu samoskrnavljenja, volju za laži po svaku cenu, mržnju prezir prema svim dobrim i čestitim instinktima – To bi za mene bila hrišćanska dobročinstva. Parazitizam kao jedina praksa crkve. Sa njenim idealom bledunjavosti i svetosti svake krvi. Svetost koja ispija svaku ljubav, svaku nadu u život. Onostranost kao volja za poricanje svake realnosti. Krst kao znak raspoznavanja za najpodzemniju zaveru koja je ikada postojala. Protiv zdravlja, lepote, uspeha, srčanosti, duha, dobrote duše – protiv života samog. Ovu večnu optužbu hrišćanstva hoću da ispišem na svim zidovima. Svuda, tamo gde postoje zidovi, imam slova koja će videti i slepi. Hrišćanstvo nazivam velikim prokletstvom, najvećom unutrašnjom iskvarenošću, velikim instinktom za osvetu, za koji nijedno sredstvo nije dovoljno otrovno, skrovito, podzemno. Nazivam ga besmrtnom ljagom čovečanstva – i vreme se računa prema tom dies nefastus kojim je započeo ovaj zao udes. Fusnota, na latinskom sramotni dan, kraj fusnote. Prema prvom danu hrišćanstva, zašto ne prema njegovom poslednjem, od danas, prevrednovanje svih vrednosti. Fajl 11. Zakon protiv hrišćanstva – Strana 122. Zakon protiv hrišćanstva donesen na dan spasa prvog dana prve godine, 30. septembra 1888. prema lažnom kalendaru. Rat do smrti protiv poroka, porok je hrišćanstvo. Prvi član. Porok je sve suprotno prirodi. Najporočnija ljudska vrsta je sveštenik. On podučava u protiv prirodu. Ne postoje razlozi protiv sveštenika, postoji popravni dom. Drugi član. Svako sudelovanje u Božoj službi jeste atentat na javni moral. Biti suroviji prema protestantu nego prema katoliku, suroviji prema liberalnom protestantu nego prema puritancu. Što smo bliže nauci, veći je zločin biti hrišćanin. Zločinac nad zločincima je stoga filozof. Treći član – Prokleto mesto na kojem je hrišćanstvo izleglo svoja zmijska jaja treba odmah zbrisati sa lica zemlje i kao sramno mesto da bude opomena i strah svem potomstvu. Neka se na njemu kote otrovne guje. Četvrti član. Propovedanje nevinosti je javno podsticanje na protiv prirodu. Prezirati polni život, kaljati ga sa pojmom nečistog jeste istinski greh prema svetom duhu života. Peti član – Jesti za jednim stolom sa sveštenikom nije dozvoljeno. Čineći to, baca se kletva na časno društvo. Sveštenik je naš čandala. On će biti obznanjen, izmoren glađu i prognan u neku vrstu pustinje. Šesti član Sveta istorija nazvaće se imenom koje joj odgovara, to jest prokletom istorijom. Reči, Bog, spasitelj, iskupitelj, svetac, koristit će se da bi se osudili – da bi se obeležili zločinci. Sedmi član. Ostalo sledi iz gornjeg. Niče, Antihrist. Antihrist. Fusnota. U izvornom rukopisu ovaj red precrtao sam Niče, prema primetbi Macinija Montinarija. Kraj fusnote. Čekić govori, Zaratustra. O ti volja moja, čudo svake nužde, ti moja nužnosti, Poštedi me male pobede. Ti, odluko duše moje koju zovem sudbinom, ti što si u meni, iznad mene, zaštiti me i sačuvaj za jednu veliku sudbinu. I svoju posljednju veličinu volja moja sačuvaj za svoju zadnju, da bi mogla biti neumitna u pobedi. Ah, ko nije podlegao svojoj pobedi. Ah, čije oko još nije potavnalo u tom opojnom sutonu. Ah, čija noga se nije zanela – čija nije zaboravila u pobedi, biti uspravna. Da jednom budem spreman, izreo u velikom podnevu. Spreman izreo poput usijenog tuča, oblaka bremenitog munjama, mlekom nabreklog vimena. Spreman izreo za samog sebe i za svoju najskrovitiju volju. Luk koji čezne za svojom strelom, strela koja čezne za svojom zvezdom. Zvezda, spremna i zrela u svom podnevu, užarena probodena predata nasladi pred uništavajućim strelama sunca. Sunce samo i neumitna sunčana volja, spremna da pobeđujući uništava. O voljo, promeno svake nužde, ti, moja nužnosti, pripazi me za jednu veliku pobedu.